prvej línii. Prvej línii. dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Od mikrofónu spoza techniky vás víta Boris Koroni. Aby som vás uvedol do dnešnej témy alebo problematiky, ktorej sa budem s hosťom, ktorého vám o malú chvíľu predstavím eh, tému, ktorej sa budeme venovať. Aby som vám uviedol do tejto problematiky, dovolte mi krátke, možno trošku dlhšie zamyslenie. Už by sa aj pomaly zdalo, že na tú ošemetnú tému všetci kolektívne ako si pozabudneme, pretože viete, ako sa hovorí, zíde z očí, zíde z mysle. A naozaj téma, ktorá ešte pred pár mesiacmi rozdeľovala našu spoločnosť, tak výrazne ako dlho nič predtým, nakoniec ako si naozaj začala e, spontánne vyprchávať, až som mal miestami pocit, že už vyprchala. Nie je to tak dávno, iste si na to ešte mnohí spomeniete, bola mediálnou témou číslo 1 otázka referenda, ktoré dostalo prívlastok referendum za rodinu. To bolo referendum, ktoré zorganizovala Aliancia za rodinu, a no, zo všetkých možných mediálnych, ale aj politických strán sa v tom čase na nás valila záplava najrôznejších informácií, napríklad o tom, či je vôbec takéto referendum potrebné, či sú vôbec otázky, ktoré obsahuje legitímne, či vôbec možno hlasovať o právach menšiny, či to nie sú zbytočne vyhodené peniaze, či vôbec toto referendum môže niečo zmeniť, alebo len potvrdí už tak či tak existujúci stav, či si touto akciou nechcela církev len znovu vydobiť stratené pozície, či tento všetok humbug a veľké bu okolo homosexuálnych párov nezorganizovala len obyčajná skupina cirkevných fanatikov, ktorí chceli našu spoločnosť nasmerovať do stredoveku. No ale počuli sme samozrejme aj názory, ktoré tvrdili, že tradičná rodina je v kríze, že homosexuálna lobby sa nezastaví pred ničím a pred nikým, kým nedosiahne svoje zvrátené ciele že nám tu hrozí onedlho fakt, kedy si budú deti adoptovať homosexuálne páry. No a na dôvažok zaznievali aj veľké výhrady proti zločinu na deťoch, ktorý mal byť spáchaný pripravovanou sexuálnou výchovou, ktorá razí teóriu, že čím skôr sa s ňou začne, tým lepšie. Skrátka, dobre zažívali sme informačný pretlak, ktorý samozrejme budil značné emócie a vášne, čo nakoniec vyústilo do takých vecí, ako že ste počuli rozprávať sa o referende bežných ľudí na ulici, Hovorili o ňom predávačky pri pokladniach, diskutovalo sa o ňom medzi robotníkmi na stavbách, vášnivé debaty sa viedli na sociálnych sieťach a samozrejme nechýbali ani diskusie odborníkov v krčme pri pive. Nejedno dlhoročné priateľstvo dokonca vďaka predreferendovej debate padlo. No ale to už, viete, tak býva pri vybičovaných emóciách. No ale, ako sa neskôr ukázalo, referendum napokon E, postretol osud, ktorý pravidelne prenasleduje tento nástroj priamej demokracie na Slovensku, bolo totiž neplatné. Gurnám neprišiel dostatočný počet ľudí, teda múdro povedané nebolo dodržané kvórum. No a čo nasledovalo po tomto neúspešnom referende? Nuž, Dalo by sa povedať, že sa doslova a do písmena potvrdila stará známa pravda o tom, že každá sláva trvá 3 dni. Zhruba tak dlho asi trvala poreferendová eufória jednej strany a nejaké to poreferendové sypanie si popola na hlavu z tábora strany druhej. Povedalo sa čosi o tom, že bude treba výsledky zhodnotiť a vyvodiť z toho nejaké závery. To na jednej strane. Na druhej strane sa zase povedalo čosi o tom, že po referende už nemôže nič brániť v intenzívnejšom presadzovaní koncepcie ľudských práv. A to bolo asi tak všetko. Téme postupne prestali venovať pozornosť naše médiá, no a ako sa ukázalo, tým pádom sa aj život bežných ľudí začal postupne vracať do normálnych kolají. Nenaplnili sa teda obavy prezidenta Andreja Kisku, ktorý sa tak trochu obával e, toho, že si len náročne a namáhavo budeme po referende hľadať opätovne cesty k sebe. Myslím, že nič také sa neudialo. Skôr sa naplnil scenár, ktorý som už spomínal, že zišlo z očí, zišlo z mysle. No a nebyť toho, čo sa udialo v posledných dňoch v inom kúte sveta, už by sme všetci hádam aj kolektívne zabudli na nejaké referendum na Slovensku. Nebyť írskeho referenda, v ktorom tradične katolícka krajina predsa len napokon schválila sobáše homosexuálnych párov. Nebyť tohto plebiscitu, už by sme boli myslou zrejme kde si inde. No ale teraz sme znovu chvíľu na nohách, teraz zase chvíľu fungujú emócie. Ja teraz budem parafrázovať e, niektoré tvrdenia z článku, ktorý sa objavil na portáli postoj.sk, a ktorého autorom je Ivan Lúčanič, to je inak dobrovoľník z Aliancie za rodinu a ja som ten článok aj zavesil ku nám na našu facebookovú stránku, takisto nájde, ho nájdete aj na našej internetovej stránke. Takže ne, naozaj len parafrázovať to budem. Keď e, tento uh, dobrovoľník z Aliancie za rodinu tvrdí, alebo respektíve podľa jeho slov, teraz nám e, na chvíľu tí, ktorí na Slovensku referendum odmietali a tvrdili, že o ľudských právach nemožno hlasovať, Teraz tí istí ľudia chvália írske referendum a hovoria, že o ľudských právach sa hlasovať môže a má. Keď dopadne podľa ich predstav. No a naše médiá a politici, ktorí si lámali hlavu nad tým, či v prípade slovenského referenda nešlo o peniaze vyhodené do luftu, no tak títo všetci pri írskom referende finančnú stránku ako si taktne opomenuli. Pri tomto slovenské referendum stalo 6 a írske cez 20 miliónov. Pred slovenským referendom varovali jeho kritici pred násilným nedemokratickým pretláčaním názoru väčšiny na úkor menšiny, teraz írsku väčšinu chvália. Ono sa to možno v tejto chvíli zdá, takže že, že, a tu už teda to, to, to parafrazovanie končím, ono to možno teraz v túto chvíľu vyzerá tak, že dnešná relácia bude o írskom referende. No nebude, to vám hneď hovorím dopredu, že o írskom referende to nebude, aj keď niektoré otázky ktoré tu budeme riešiť, iste budeme riešiť na pozadí írskeho referenda. Ja som sa rozhodol, že, že tú tému dnešnej debaty zameriam kde si inde. A skôr by som chcel, aby sme sa bavili o tom, alebo, alebo hľadali odpovede na to, že kto dnes vlastne má tú silu vyhecovať v národe masové emócie, o ktorých som hovoril vo svojom úvode, a to až tak silné, že sa rozpadajú dlhoročné priateľstvá. Ako je možné, že keď ten niekto zmlkne, tak následne, následne zmlkne aj celá spoločnosť? Ako je možné, že to, čo bolo na Slovensku neprípustným zasahovaním do ľudských práv, to isté je v inej krajine považované tými istými ľuďmi za najvyššiu formu demokracie? Niekto by sa mohol spýtať, či toto nie je používanie dvojakých metrov. A potom je tiež Isté relevantná otázka, ako je vôbec možné, že podľa prieskumu agentúry Polis z júla 2014 sa evidentne postaví za jedine heterosexuálne manželstva vyše 78% opýtaných. No už o pol roka, e, teda no už o pár mesiacov na to sa títo istí ľudia nezúčastnia referenda. Tak ako je to vlastne možné, že takto diametrálne zmenia názor za niečo vyše pol roka? Kto má tú moc zmeniť myslenie a presvedčenie ľudí v takomto masovom meradle? Nie je to nebezpečné? Nemá tu niekto obrovskú moc nad nami? Možno si niektorí pomyslíte, že je toto konšpiratívny úvod, veď však nech, nevadí, ale možno si niekto poviete, že áno, že, že tieto otázky stoja za odpovede. No tak ak máte tento pocit, tak e, iste vás poteší to, že sa práve aj týmto otázkam budem dnes venovať spolu s človekom, ktorý v tejto chvíli je už na našej Skyblinke, aspoň teda v prípade, ak e, nám funguje spojenie. No a tým človekom by mal byť pán Anton Chromík, hovorca Aliancie za rodinu, hlavná tvár referenda z februára 2015, o ktorom som hovoril v úvode. Príjemný dobrý deň, pán Chromík, vám prajem. Pozdravujem, príjemný deň večer. No, takže počujeme sa, aj keď dáko je to také trošku menej kvalitné a dám sa to napraví. Takže príjemný dobrý deň jednak pánovi Chromikovi, zároveň aj vám, vážení poslucháči, samozrejme. Budeme veľmi radi, ak sa do našej diskusie dnes zapojíte či už telefonicky na čísle 048 381 0101, ale takisto môžete reagovať aj mailom prostredníctvom adresy studiozavináčslobodnyvysielac.sk písať názory, otázky môžete aj na Facebooku a na našej internetovej stránke. Tá dnešná relácia, pán Chromík, eh, by sa podľa tých mojich predstav mohla niesť eh, aj okrem iného v takom trošku bilančnom duchu, Viete, ono je to tak, že e, od toho februárového referenda je to už nejaký ten piatok, emócie opadli, aj tlaky a stres s tým všetkým spojený ste opadol. No a to je dobre okrem iného aj preto, lebo s odstupom času sa dá získať nejaký ten nadhľad, ktorý predtým človek povedzme nemusel mať, alebo mu nejakým spôsobom chýbal a niektoré veci môže počase vidieť inak. Mnohé ostré hrany sa zvyknú, viete, počase obrúsiť a, a práve preto som si povedal, že by bolo možno fajn aj na pozadí toho írskeho predsa len vrátiť sa k tomu slovenskému, ktorého tvárov, ako som už teda spomínal, ste sa stali práve vy, pán Chromík. Asi to bude z mojej strany hneď takto v úvode obligátna otázka, ale mňa to, mňa to naozaj seriózne zaujíma. E, prečo ste sa vy vlastne rozhodli pre čosi také ako referendum na Slovensku? Veď e, ja, si, ja si to predstavujem tak, že to nie je proste nejaká zábava, sranda zorganizovať niečo takéto veľké Jednak to chce kopec času, potom kopec aktivity z vašej strany, vystavujete sa tým zároveň aj nejakým tým zbytočným tlakom okolia, nehovoriac o médiách a niečom podobnom. Na čo toto všetko? Kvôli čomu ste sa vy vlastne uh, pre toto všetko v minulosti rozhodli a prečo ste sa rozhodli toto všetko podstúpiť? No ja som na túto otázku odpovedal už raz eh, pri jednom blogu a dokonca som to tak nazval, že to, tú otázku, ktorú ste položili, som nazval veľmi jednoducho, že prečo sa vlastne chceme obesiť alebo nechať mediálne popraviť. Lebo v skutočnosti naozaj asi o takúto vec ide. No, je to veľmi jednoduché, preto lebo je to správne. A pokiaľ človek prestane robiť to, čo považuje za správne, tak stane sa z neho taká škrupinka ktorá, ktorá už e, ktorá už nemôže zažívať taký ten pocit e, radosti a spokojnosti a stratí ako keby takú vnútornú silu. Uh-huh. A e, je to vec, ktorá, povedal by som, mala svoj dôvod samozrejme preto, lebo mala svoje príčiny, vnútorné aj vonkajšie príčiny. Jedna z nich, ktorá bola, bola naozaj rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci X versus Rakúsko, kde mi ako právnikovi tak naozaj stávali chlopky vzadu na krku, kedy som vlastne pochopil to, že, že pokiaľ niečo neurobíme a nespýtame sa ľudí, tak politici nemajú šancu zastaviť ten vývoj a ten stav, ktorý, ku ktorému to viedlo. A že jediný, na koho sa môžeme obratiť v tej chvíli, sú naozaj ľudia, ktorí ešte majú zdravé názory. A môže sa nám stať podobná situácia ako v Írsku, ktoré bolo proste ako keby takou baštou, ktorú chceli dobiť, uh, povedal by som, tá protistrana, ktorá si myslí, že, že proste tá zmena celého, povedal by som, celého nášho spôsobu života je potrebná, tak v zásade posledných 10 rokov pracovali na tom, aby a, a dávali tam peniaze. Dokonca hovorí sa o tom, že tieto charitatívne fondy Ameriky za 10 rokov sunuli do Írska krajiny, ktorá má 3,2 milióna voličov a okolo miliardy a, dolárov na to, aby zmenili a pripravili tú verejnú mienku. A, a posledný rok v podstate v rozpore aj s irskými zákonmi do toho dali 25 miliónov dolárov. No, tým pádom mali z toho zámer, lebo ten írsky prí, príklad alebo to írske referendum má enormný vplyv, nie u nás ani tak, ale má veľký vplyv na anglicky hovoriace krajiny, ktoré Írov berú hej, veľmi mm. vážne. Uh, pri nás som mal ten pocit z toho, že vlastne, že pokiaľ nezačneme o tej veci otvorene hovoriť predtým, ako to príde, tak v podstate nemáme šancu, nemáme žiadnu šancu na to, aby náš hlas bol vypočutý a preto to referendum bolo preventívne. Mm-hmm. Asi keď ešte tí ľudia majú uh, zdravý, zdravé názory a to je to dôležité, čo v zásade je treba povedať, že že tie okolnosti, ktoré boli a ktoré, ktoré bolo vidno, že sa s nimi boríme a nedajú sa nejakým spôsobom zmeniť, my si proste myslel, že to je len otázka času a tak ďalej. Prišla stratégia, kde vlastne nám aj priamo povedali, aké plány majú a e, tá stratégia sa nedala naozaj za 2,5 roka posunúť ani zmeniť. Uh-huh. Všetkými možnými prostriedkami bol tu národný pochod za život, napriek tomu stratégia ďalej pokračovala. A neexistoval nejaký iný prostriedok, ktorý by, ktorý by dokázal naozaj tú masu zmobilizovať ako takáto jedna vec. Takže... Čiže, čiže z vašej strany išlo skôr o nejaký preventívny krok, ako e, dať najavo tým, ktorí by tu chceli presadiť rovnaký scenár ako povedzme v Írsku, že je tu masa ľudí, ktorá je proti tomu a chceli ste nejakým e, akoby preventívnym spôsobom informovať ľudí, že pozor, chystá sa tu niečo, musíte zdvihnúť svoj hlas. že skôr taký preventívny charakter toto všetko malo. Ono to má tri ciele. prvom no, my sme si dali tri ciele. Jeden cieľ je ten právny, dosiahnuť platné referendum. Mm-hmm. Ten v zásade má svoju dôležitosť, ale nie je prvorady, poviem to úplne otvorene lebo sú tam dva dôležitejšie ešte ciele, ktoré referendum má a malo. A ten druhý dôvod je vytvoriť e, masu ľudí, ktorý, ktorá už nie je politikmi ignorovateľná. Ukázať, že tu, je, že tu tí ľudia sú a že majú vplyv a že teda v zásade idú kvôli mhm. tejto téme, sú ochotní vhodiť lístok do urny a ten lístok sa veľmi nápadne podoba lístku, v ktorým, povedal by som, ktorý sa používa pri voľbách. Hej? A na toto politici reagujú. Oni reagujú na takéto veci oveľa výraznejšie ako na akékoľvek petície, na čokoľvek iné, lebo tam vlastne nevedia, že či to má naozaj tú silu, že tí ľudia stanú a pôjdu k tej úrne a ten lístok hodia. A toto bol druhý cieľ, vytvoriť takúto masu ľudí a ukázať tým politikom, že toto nie. Toto, nie, toto nebude e, mať dobrý vplyv na vaše, na vaše e, povedal by som, volické portfólio. A tretí cieľ je taký vnútorný a ten je veľmi, veľmi dôležitý. Ten vnútorný cieľ spočíval v tom, že a ak si všimnete, tak v zásade tu dlhé roky prebieha veľmi silná mediálna vojna, ktorá je veľmi skrytá. Tá skrytá vojna spočíva v tom, že všetky médiá po kvapkách menia názory ľudí a dezinformujú. To znamená, že e, strana, ktorá sa ho- hovorí o hodnotách rodiny, sa vlastne do médií nikdy nedostane. Um, nemáte možnosť, sú mnohokrát jednostranné diskusie a tak ďalej. Tá téma manželstva rodiny sa prehliada absolútne. Presne tak, ako ste povedali teraz za pár mesiacov. Proste znovu, typická ignorácia všetkých týchto tém, a, ktoré sú veľmi dôležité pre človeka. A naopak, z druhej strany veľmi silné proste kvapky, pomalé kvapky toho, akým spôsobom sa mení verejná mienka um, bolo jasné, že tie médiá nebudú môcť ignorovať iba nejakú veľkú vec. Hm. Aj keď budú proti nej bojovať, tak musia dať priestor tej druhej strane na to, aby si ľudia vybrali. A pri tom všetkom, pri tých všetkých úderoch, ktoré dostanete, ľudia dostanú informácie. Zároveň. Vás možno ukrižujú, vás možno ukameňujú, vás možno spravia z vás neviem čo. Proste využijú všetky svoje mediálne prostriedky na to, aby ste vyzerali ako ten, ktorý je naozaj zlý a časť tej spoločnosti tomu uverí. Ale druhá časť spoločnosti, ktorá vlastne nemala o tých veciach informáciu, uh, uverí vám. A tým pádom vlastne v zásade ten stav je na konci lepší ako na začiatku. Rozumiem. Dobre, takže keď to zhrniem, tak vy ste sa rozhodli, že vy nebudete nejako tak v takej defenzíve, že čakať, kým tu sa niečo presadí, ale že vy urobíte všetko preto, aby ste dali najavo, že je tu nejaká masa ľudí, ktorá povedzme so zámermi Eh, homolobistov alebo týchto aktivistov, ktorí presadzujú gender ideológiu, povedzme, vôbec manželstva, homosexuálne a tie všetky veci, že, že vy dáte dokopy ľudí, ktorí im dajú jasne najavo, že sú proti tomuto. No, a že, a, že, a že týmto spôsobom, že sa vyhneme tomu podobnému írskému scenáru, a toto ma zaujíma pán Chromik, že vy na, tvrdíte, že, že v Írsku tí ľudia zmenili názor postupne po kvapkách, že médiá ich tak akoby premieniali tie názory, a išlo tam zároveň veľké, obrovské množstvo peňazí z mimovládok a ja neviem odkiaľ všadiaľ a postupne zmenili ten ich názor. A teraz toto ma zaujíma, že máte pocit, že touto akciou, ktorú ste zorganizovali pol roka dozadu vo februári, že sa vám podarilo tento trend na Slovensku pribrzdiť alebo zastaviť? Aký je momentálne povedzme v Írsku? No, musíme uvažovať nad dvomi vecami. Prvá vec je, že defenzívna stratégia nefungovala nikde v žiadnej z týchto krajín. To znamená, že obrana, čisto obrana pri tých všetkých útokoch, ktoré prichádzajú, tak je to vlastne v podstate tie útoky sú vo voľnách, ktoré proste prichádzajú. A tý, tomu útoku tá krajina odolá rok, odolá druhý rok, odolá tretí rok, nakoniec padne. Každá z tých krajín padla doteraz. Na defenzívnej stratégii, na tom, že iba bránili ten stav, ktorý majú, padli. Um, tú stratégiu bolo treba zmeniť tú stratégiu bolo treba zmeniť a povedať si, že prečo by mali vždycky byť odkázaní na, povedal by som, na obranu tá strana, ktorá sa týka, ktorá hovorí to, čo je pravdivé a to, čo je dobré. Prečo nie, nie je ona tá iniciatívna, ktorá povie, pozrite sa ľudia, toto je dobré a správne. Prečo by nemala byť iniciatívna ona? Veď ona neútočí, ona je len iniciatívna. Lebo to nie je útok, keď hovoríte o tom, že deti potrebujú oca a mamu. Veď to je v súlade s tým, čo teraz v zákone máme. Hej? ale v zásade za útok to označí možno druhá strana, ktorá chce zmenu, ktorá chce, aby ten zákon padol. Ale je úplne jasné, že tá iniciatíva ako taká má pozitívny efekt dopad, preto lebo na konci toho procesu je viac ľudí, ktorí si tú rodinu váži ako predtým. čo sa týka tých prieskumov, ktoré ste spomínali na začiatku, že ako je to možné vlastne, že zo 78% či 80% sa nakoniec dostane 21, 21% no. k urnám, ja si myslím, že keby sme ten prieskum spravili teraz, tak tie percenta sú veľmi podobné ako tie 78% a tak ďalej. Čiže, čiže by to bolo podobné ako ten predreferendový, hej? Lebo že? viete, tam ide o to, že tieto, toto sú názory ľudí. Oni sa zistujú názory ľudí. Nezistuje sa to, čo sú tí ľudia preto ochotní urobiť. To je prvá vec. To znamená, že oni ten názor majú, ale nemusí byť v ich prioritou číslo jeden. Áno, rozumiem. Hej. A druhá vec je tá, že ten názor majú a považujú sa za normálne, ale takisto a najsilnejšou zbraňou proti referendu a nebolo to, že by proste dokázali tí, tí, tí povedal by som, druhá strana uviezť nejaké argumenty, ktorými by ľudí, ľudí presvedčili. Najsilnejšou zbraňou proti referendu na zníženie účasti, lebo nie názorov, ale na zníženie účasti, bolo práve to, že sa používala veľmi jedna dobrá, skutočne dobrá taktika o tom, že však sa nič nezmení, No. A druhá taktika bola to, aj tak sa nedosiahne 50%, tak na čo. A e, to znamená, že v úplne inej situácii by sme boli, keby bolo nejaké ohrozenie, že niekto vlastne chce zaviesť registrované partnerstva. A to som počúval od ľudí na ulici veľmi často. A druhá vec je, že ľudia si neuvedomovali, že to referendum vlastne má, má, má ďalší cieľ, a médiá samozrejme túto vec bez problémov vždy ignorovali, že keď povieme politikom, že rodina je dôležitá, tak to bude mať vplyv samozrejme aj na prerozdeľovanie financií na tú rodinu. Lebo nemôžeme v zmysle ústavy, tá ústava, ktorú máme, je naozaj skutočne v tomto oblasti. No, ja sa ako právnik nemôžem vyjadriť expresívne, ale v, tejto, v tomto prípade by som použil skutočne nejaké expresívne slovo na, na to, čo si myslím o ústave a obmedzeniach referenda. No pokiaľ štátnu moc môže vykonávať e, ľud, tak by mal, mal mať rovnocenné spôsoby, či už ju vykonáva priamo alebo prostredníctvom zástupcov a nemôžu mať proste tí zástupcovia viac práv ako ľud sám. A v tomto smere si myslím, že tie obmedzenia, ktoré referendum sme dali, že s tým, že sa nemôže hlasovať e, o daniach, o štátnom rozpočte, o odvodoch, o ničom a tak ďalej, sú obmedzenia, ktoré, proste, ktoré nemáme právo ľudu uložiť alebo ľud, ľud môže rozhodovať aj o týchto veciach. Samozrejme, že nesie následne aj následky za tieto svoje rozhodnutia, ale tváriť sa, že to nie je ľud, kto rozhoduje, ale proste nejakí osvetení politici, e, nebýva zrovna to naj, najrozumnejšie. A preto si myslím, že tieto obmedzenia proste v referende platí nemajú. Druhá vec je samozrejme, že to ako referendum je znefunkčnené, že v zásade to referendum mhm. je smutno smiešný nástroj, a odporúčal by som zrušiť kvorum preto, lebo ako náhle je kvorum, tak to znižuje účasť samozrejme. Nie, že zvyšuje, ale znižuje tú účasť v referende. To znamená, že krajiny, ktoré nemajú kvorum, tak tie nemajú problém s účasťou. Hej. Lebo každý si váži svoj hlas a rozhodujú tí, ktorí si vážia svoj názor a, a tak by to malo byť. Hmm. No, na Slovensku sa hovorí dlhodobo, aj v tých rôznych aktivistických kruhoch o tom, že jediné referendum, ktoré teraz by bolo potrebné, je o sfunkčnení referenda, teda odstránení, <laughs> odstránení kvóra. Je otázka, či by aspoň toto referendum bolo úspešné za sfunkčnenie referenda, ale... No, aj, ale nemalo by žiaden dosah. Keby aj bolo úspešné, viete, referendum je pripravené tak, že vlastne v podstate uh, nemôžete prinútiť poslancov referendum hlasovať nejakým spôsobom. To je zase na rozhodnutie ústavného súdu, ktoré vlastne nás vás, e, akože povedal by som, zosmiešňuje trošička. Mm. No má to len nejaký odporúčací charakter. Dobre, e, pán Chromik, podarilo sa vám teda, keď hovoríte o tom, že, že vašim jedným z tých hlavných cieľov bolo proste dať najavo, že je tu nejaká masa ľudí, ktorá nesúhlasí, že ste to nejak tak akoby preventívne poňali, Uh, tak podarilo sa vám dať dokopy takmer milión ľudí, ktorí povedali, že toto si tu neprajeme. Je toto podľa vás dostatočná masa, alebo ste skôr, a teraz to môžete povedať otvorene, však už tie emócie vyprchali, viete, že, že to bolo také, také prekáračky, že fiasko, no. víťazstvo a čo, a to. Tak no. povedzte úprimne, ako to vnímate. Je to pre vás sklamaním, že len milión ľudí, alebo to práve vnímate, že, že fúha, že milión ľudí, to je obrovská masa. Ako to vidíte? No, budeme sa snažiť byť úprimní to a, fajn. A, samozrejme, ja musím to pripomenúť ako prvú vetu. Čakali sme viac. Nastavenia boli na, verejnú, na tie prieskumy verejnej mienky. Keď sú prieskumy verejnej mienky, ktoré hovoria o vyššej účasti, tak samozrejme, že očakáva človek väčšiu účasť. Hej. To, je, to je prirodzené. A, a v tom je ten, povedal by som, v tom je ten rozdiel, to, v tom, medzi tým očakávaním, kedy sme očakávali vyššiu účasť a tým, koľko ľudí naozaj došlo. Ale zase istým spôsobom po tom prvom takom emocionálnom, povedal by som, po tom emocionálnom pozretí sa na tie výsledky, sa musíte začať pozerať na výsledky racionálne. A tá racionalita spočíva v tom, že si hodnotíte ciele, ktoré ste dosiahli a hodnotíte si počty ľudí, ktoré tam naozaj reálne sú. A teda v kontexte všetkých vecí, ktoré k tomu patria. No, tak ja by som vám povedal len zo pár faktov a mm. Hm. urobte si sám vy názory. Ja som si ho urobil, ale ako ja, ja, tu, ja tu môžem povedať len vyslovene možno na názor. No v prvom rade hovoria o účasti, že tá účasť proste bola finská. No mali sme 8 referend na Slovensku, z toho 3 referenda mali nižšiu účasť ako toto naše. To je prvá vec. Jedno referendum malo podobnú účasť, to sú líkové, to bolo o percento vyššiu, mimo iného. A dve referenda mali a, vyššiu účasť, ale tie boli spojené s parlamentnými voľbami alebo s prezidentskými voľbami. Uh-huh. Mhm. Vtedy sa tie účasti hýbali 35%, keď vlastne to bola petícia KOZ s podporou Smeru, KSS, SDL a HZDS v 2004, tedy malo 30%. Ale bol to prvý deň prezidentských volieb. jedni boli spojené s parlamentnými voľbami, tie mali tiež vyššiu účasť, 44. A jedno referendum len to o vstupe do EÚ, ktoré bolo proste masívne podporované miliónmi zo, zo štátneho rozpočtu a, a ľudia hlasovali dva dní a proste e, nič iné ste nepočuli len o tom, aký to bude strašný mať dopad, že sa nedostanete ani do, do neviem kam v, v rámci Európskej únie budú chcieť od vás víza a podobne. Mm tak to, to bolo úspešné. To znamená, to malo 52% ako platné referendum. Stále sú ináč, stále hlasy o tom, že či skutočne to referendum dosiahlo túto kvórum alebo nedosiahlo. To je taká ešte nezodpovedaná otázka, ktorá sa tu stále kladie. Ale, a, ale teda takýto je stav v rámci referend, A no, sú referenda, ktoré mali 9% účasť a podobne. To znamená, že, že skutočne a, istým spôsobom to pri tom zvážení všetkých týchto okolností, ktoré tam sú, tak nemôžno považovať za nič neštandardné, mm. nie, nie To je proste počet ľudí, ktorí sa angažujú. Dobre. A druhá vec je zase tá, že, že, že skutočne takú antikampaň, akú malo toto referendum, nebola od 89. asi nikde taká jednotná vlna toľko nenávisti a toľko jednotného frontu v rámci médií to vlastne v podstate zrušenie k samotnej kampani pred referendum, ku ktorému došlo zo strany televízií, malo tiež svoj vplyv samozrejme, lebo tá vyváženosť bola proste preč. A naozaj takýto jednotný front médií ešte ne, a nemal žiadne referendum. Takže poviem to úplne otvorene, každý si môže urobiť svoj názor. Ak si ich urobí na základe faktov, tak to poviem úplne rovno nahlasiť. Napríklad bolo tam okolo 940 tisíc ľudí, ktorí prišli, 900 tisíc ľudí povedalo, hodnotu, hovorilo o manželstve ako muža a ženy. Keď si zoberiete, ten, ten istý počet hlasov dostala, dostala v podstate uh, uh, asi podobný počet hlasov, nie úplný taký istý, ale mhm. podobný počet hlasov mala pani Radičová, keď, bola, keď kandidovala za premiérku. Hej. A čo sa týka Gašparoviča, ten v prvom kole volieb, keď bol prvýkrát zvolený, dostal 1070, 1 milión 79 tisíc hlasov. A Smer, ktorý zvíťazil vo voľbách 2010, dostal 880 tisíc hlasov hej, a voličov. A teraz, keď vlastne získal všetku moc v parlamente, mal 1 134 tisíc hlasov. Mm-hmm. Takže keď si porovnáte zase čísla, vyslovene len číslo, stroho, fakty, číslo, tak proste sa dostanete k racionálnemu obrazu. A ten racionálny obraz je ten, že je to predsa len dosť veľká sila, keď e, vládna strana SME dostane 1 milión 134 tisíc hlasov a získa všetko moc vo vláde a tu je 900 tisíc e, takisto ľudí, ktorí sa postaví a len kvôli jednej jedinej myšlienke rodiny ktorí prídu vo februári, kedy sa v živote referendum nekonalo na v Slovenskej republike, v živote nebolo referendum v zime. To ako naozaj to je vďaka, povedal by som tomu, tým tomu kotrmelcu, ktorý sa spravil s ústavným súdom a s pánom prezidentom. Inak to bolo nastavené na komunálne voľby na jeseň. Všetky referenda boli v iných, v iných ročných obdobiach, ale žiadne nebolo vo februári a v mraze a po mm. kalente. Tak to nevyzerá zle to vyzerá v podstate racionálne, že tá sila tu medzi tými ľuďmi je. Hej, da, podarilo sa vám skrátka dať e, dokopy masu ľudí, ktorí v inom prípade vyhrávajú voľby na Slovensku. Áno, a, áno ale viete, že, že keby nebolo kvórum, tak by ste vyhrali, ale že keby, na keby sa nehrá, že kvórum je a, a keby neplatí. Čiže vie, viete, že, že však dobre, ale že nič. Ale, ale v, tomto, v tejto súvislosti je zvláštne to, že e, sa to automaticky tak zobralo, že že tí, ktorí nešli uh, k tomu referendu, ako k tým urnám, tak to, že <laughs> to tak bralo, že to sú ľudia, ktorí s referendum nesúhlasia. Viete, že a teraz sa to tak, tak zvláštne akoby otáča v prípade Írska, že, že že tamto už tak nie je vnímané, že tí, ktorí nešli, že, že sú boli proti alebo tak, že, že ak sa to vždy otočí podľa toho, ako to komu vyhovuje. To je, to je, to je tá mediálna, to, tomu sa hovorí mediálna kreativita, že naozaj oni dokážu stvoriť vec odznova, ako keby som to nazval, to znamená stvoriť váš neúspech a je to také úsmevné preto, lebo poviem úplne otvorene, ehm, o Alianciu za rodinu a jej ľudí je záujem, samozrejme. A je záujem práve kvôli tomu, že proste aj tí politici vedia, aká, aká to je naozaj sila ľudí. Uh-huh. A povedzme si úplne otvorene, o to ide. Proste my sme potrebovali dosiahnuť to, aby tie hodnoty ľudia a politici zastávali. A aby vedeli, že tu majú skrytý, proste tu, tu, tu sú ľudia, ktorí si toto myslia a nemôžete ich ignorovať. A v skutočnosti naozaj, samozrejme, že pozrite sa, ja to poviem otvorene, budem hovoriť vždy to isté bez ohľadu na to, že ide o Írov. Rozhodujú tí, ktorí, a, ktorí prídu. Tí, ten, ten hlas mal váhu. Proste na názory tých, ktorí neprídu ho vyjadriť, sa neprihliadal. Proste, kto kedy prihliadal na tých, ktorí neprišli k voľbám? No, no nikto. No, ako, to nie je podstatné. Sú prieskumy verejnej mienky, môžu sa úplne lišiť od skutočných volieb a proste na to nikto nepozerá. Tie veci a názory sa rozdelujú podľa tých, ktorí majú záujem a svoj, svoj názor prišli povedať. A takisto je to v prípade Írska. Ja môžem použiť ten istý argument ako oni, ale proste to je nepoctivé. V Írsku hlasovalo za, myslím, že 1 400 uh-huh. 100, 780 alebo 740 tisíc ľudí bolo proti a 1,2 milióna sa nezúčastnilo. Približne. Čiže, to znamená, čiže že dokopy... slovami, slovami tých kritikov slovenského referenda, tí, ktorí nešli, tak tiež boli proti tomu referendu, čiže viac bolo Aha. tých proti ako tých za. znači, takto by to mali médiá prezentovať, pokiaľ chcú byť konzistentné vo vzťahu k hmm. <laughs> Hej, rozumiem. A... To znamená, mali by písať proste Írsko, totálny neúspech, referendum bolo odignorované, tými, ktorí boli proti a tí, čo neprišli, čo ignorovali eh, hlasovanie. Hey. A viac ľudí bolo proste proti týmto veciam a tak ďalej. No, ale... No, teda- e, treba povedať ostane, že toto zaváňa trošku dvojakým metrom a to ja som teraz ako diplomaticky povedal. Prerušíme naše rozprávanie telefonátom, lebo sa nám niekto intenzívne snaží dotelefonovať, tak uvidím, že koho máme na telefóne. linke. Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči, už ste sa dovolali do relácie, môžete sa pýtať pána Chromika, čo len chcete. No ale musíte si pustiť, ja, eh, takto, vypnite, vypnite si rádio, alebo si ho stíšte a počúvajte ano. nás len v telefóne, lebo budete tam ano. mať veľké opoždenie a budete ano. čakať dlho, kým, <laughs> kým dorozprávam to, čo som podal pred troma minútami. Dobre, tak nás počúvajte len cez telefón teraz. Áno. No, už ste, dobre, cez telefón, tak môžete sa pýtať, respektíve vyjadriť názor, aký chcete. Ja by som chcel vyjadriť ten názor, lebo teraz hovoríte o tých počtoch. Mhm. Že e, výsledok milión, ktorí boli proti, je absolútne nereálny, lebo napríklad z môjho okolia, keď zoberiem, že sumu 20 ľudí, tak 60% tých 20, ktorí nesúhlasia sa referenta, nezúčastnili iba pretože tam jednoducho nešli. Takže ja si myslím, že to, to číslo, ktoré nesúhlasí, s, e, e, s tými vecami, ktoré boli v referende, tak ako že so spolužitím roz, e, dvoch ľudí rovnakého pohľavia je minimálne, minimálne 3-3,5 milióna. Hm? Ľudia jednoducho nešli na referendum, lebo si mysleli, že, sú to, že je to zbytočné, ale teraz, keď je ohlas toho Írska, tak počúvam, že aké je to strašné, že čo, že čo sa schválilo v Írsku. Takže naši ľudia sú takí, že jednoducho na referendum nejdu. Mm. Hm? Tak ďakujeme veľmi Aj pekne. Ďakujeme za tento názor prvému odvážnemu poslucháčovi, ktorý nám zatelefonoval. Majte sa pekne do počutia. Uh, no, to, to, že ľudia nejdú k referendu, ale a to sme vlastne hovorili už, už pred chvíľou, že um, v tom predošlom prieskume, asi dva mesiace pred referendum, alebo pol roka pred referendum, že um, že 78% ľudí sa vám vyjadri, že je len za heterosexuálne manželstva, ale keď príde na to, že to majú ísť povedať v referende, tak jednoducho neprídu. Ja som sa na túto vec pýtal uh, psychológa mm, uh, pána doktora Petra Marmana, s ktorým vám pravidelnú reláciu, on to vtedy vysvetľoval, že je to jednoducho s ľuďmi tak, že akoby od deklaratívneho postoja je veľmi dlhá cesta k tomu, kým by ten, pr- ten váš postoj aj reálne akoby v, v, v reálnom svete prevedieť, že, že na jednej strane, keď sa vás na niekto na ulici opýta, že ste len za to, tak poviete bez problémov, že som. A keď poviete, no dobre, a choď teraz prosím ťa túto o dve ulice vedľa a hoď tam lístok, tak to už ľudia neurobia, lebo že od toho deklaratívneho postoja k činu je veľmi dlhá cesta, <laughs> ktorými musia tí ľudia prejsť a jednoducho tam je trošku aj problém. Pán Chromík, keď, mm. keď bilancujeme dnes aj v tejto relácii, tak tiež sa vás chcem spýtať takúto vec ohľadom troch otázok, ktoré boli v referende použité. Oni boli najskôr štyri, potom už len tri. Uh, tak bavme sa o tých troch. Uh, považujete tieto otázky zase s odstupom času, keď sa upokojili emócie a veci ste si mohli v hlave nechať rozležať, považujete tieto otázky za tak, ako boli naformulované, za správne položené, alebo by ste možno dnes s odstupom času sa už pýtali ľudí iným spôsobom? No, no Poviem úplne otvorene, že tie otázky, ak, tak ako boli položené, tak eh, no ja vám celý proces a možno, že aj vy potom zvážte a porozmýšľate, či sme robili dobre alebo nie. Hm. V podstate otázky sa začali tvoriť uh, niekedy, uh, povedal by som, uh, keď sme spustili kampaň, to bolo 2014 v marci a apríli, kedy sa spustila kampaň. Otázky sa začali tvoriť eh, v septembri, v auguste 2013. Tie otázky, tak ako sa tvorili, boli tam také dve základné cesty, ktorými sme sa mohli vydať. Jedna bola taká, že urobiť tie otázky jednoduché, tak aby ich každý pochopil. To je prvá vec. A, a, druhá, a druhý postoj bol taký urobiť tie otázky tak, aby boli právne nenapadnutelné. A to sa nie vždy dá zladiť to je problém s tým našim právom a s tým, aké, aké sú tie pojmy trošku komplikované a ako sa dajú obísť tieto veci. To viete, na to my právnici potom sme také, ako povedal by som, hlavičky, že sa snažíme potom zabraniť tomu, aby sa tieto veci dali obísť a kto má potom lepšieho právnika, vie to lepšie obísť, a niekto to nevie obísť a tak ďalej. Mhm. A v každom prípade uh, sme si mohli vybrať dve cesty. Tú jasnosť, ktorá je proste pre ľudí zrozumiteľná, ale má tu riziko toho, že nám ich ústavný súd zamietne, preto povedia, že sú jednoduché a že sa dá nimi myslieť aj to, aj to a tak ďalej a že sú právne nie v poriadku. Nakoniec sme sa vybrali takou cestou, takou kombináciou toho, že v prvom tom, tých prvých, pri tej petícii sme v tom úvode v jednoduchých vetách povedali, o čo nám ide, v štyroch vetách, ako boli štyri otázky, tak každá veta bola k tej jednej otázke, ktorá tam bola. Je to bolo povedané jednoduchou formou, že chceme oca a mamu pre deti, Chceme, aby manželstvo malo, bolo muža a ženy, chceme, aby manželstvo ostalo jedinečné a iné zväzky sa v zásade nedostávali práva a povinnosti manželov a chceme, aby rodičia mali právo povedať o sexuálnej výchove, ktorá by bola nepriateľná pre nich nie. Mhm. Ale právne tie otázky museli byť naformované tak, aby na tom ústavnom súde prešli. A toto mal vlastne v podstate na starosti taký tým právnikov, ústavných právnikov, ktorí v podstate, keď to zrátam, takých verzií bolo približne 22-23. Hej? To znamená, že bolo tým, ktorý je veľmi významný a naozaj skutočne odborníkov v tejto oblasti ústavného práva, ktorí skutočne majú, sú, sú skutočne vedecké kapacity. A sku- prijali sme ten princíp toho, že proste budeme ľuďom vysvetľovať, ale musíme tie otázky spraviť tak, aby naozaj to nekrachlo niekde na nejakej, na nejakej povedal by som, na formalite, lebo to by bola strašná, povedal by som, strašná vec. Hej. To proste, viete, to, to by si zgusli tie médiá dosť výrazne, že proste spravili zlé otázky, sú právne, sú právne zmetočné alebo sú právne zlé a tak ďalej. A, a vidno, že sme sa vydali dobrou cestou, lebo naozaj to, čo sme nečakali alebo čakali, to znamená, my sme mali samozrejme tie možné scenáre pripravené, je to, že to na ústavný súd pôjde tak povedal by som, tá, tá jedna z tých najhorších možností, ktorá bola, že vlastne naozaj prezident nesplní svoj súd, ktorý dal pred voľbami a že to podsúdi na ústavný súd a tak ďalej, tak a bolo dobré to, aby tie otázky boli takto presné, aj keď boli zložitejšie. Hmm. A potom už v rámci toho hlasovania v referende si myslím, že aj keď došlo určite k omylom, podľa nás tá podpora je oveľa vyššia tým otázkam samozrejme, ako 94,5%, a 92,5%, lebo naozaj mnohí starí ľudia, niektorí nepochopili tie otázky. Ale nebolo ich také kritické množstvo, že by to proste znamenalo veľký, veľký, e, veľký negatívny výsledok v tom samom. Takže išli sme dobrou cestou, preto lebo ten výsledok naozaj 92% e, a tak ďalej svedčí o tom, že ak sa aj pomýlilo, tak sa pomýlilo veľmi malé množstvo ľudí. Dobre, ale výhrada vašich kritikov smerom k otázkam, ktoré ste naformulovali, Eh, znie tak, že vy ste vlastne týmito otázkami obmedzovali eh, práva istej skupiny ľudí. Že keď teda napríklad poviete, že súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jediným mužom a jedinou ženou, že týmto vy vlastne upierate právo dvom homosexuálnym mužom alebo dvom lesbickým ženám proste uzavrieť manželský zväzok. A teraz to dávajú do takej komparácie, do porovnaní s tým írským referendum, keď hovoria vaši kritici, že pozrite sa napríklad írskeho referenda, tam sa nikto nediskriminoval, tam sa práve naopak istej skupine ľudí, v tomto prípade menšine, iba rozšírilo ich právo. Zrazu, že nemali právo mať ja neviem, partnerstva a teraz majú, teraz už môžu brať. A, a, a na Slovensku to bol práve naopak, že tu sa istej skupine ľudí mali ich práva akoby odňať, respektíve ani nie, lebo že ten stav stále je taký, aký je, že nemôžu, ale že, ten, že to malo zakonzervovať ten zlý stav. Viete, že, že vy ste vašimi otázkami, skrátka takto to poviem, vy ste vašimi otázkami diskriminovaní, istú časť ľudí, v Írsku to referendum istú časť ľudí nie, že diskriminovalo, oni im akoby rozšírili ich právomoci, tie, ktoré má aj väčšina. Tak to ma zaujíma, že zase tak bilančne, že, že do akej miery ste dnes schopní a ochotní sa stotožniť s, touto, e, s, to, s týmito argumentami vašich kritikov? No tak to je, to je smiešné a to by som nelogické a neracionálne. Keby v Írsku dopadlo to referendum tak, že im povedia nie, tak vtedy by diskriminovali tých homosexuálov. Samozrejme, že by boli palcové titulky o tom, že Íri ďalej chcú diskriminovať homosexuálov. Hej? To znamená, od výsledku referenda záleža, záleží ten ich postoj v tejto veci. Ale to je smiešne, veď v referende proste musíte dostať na výber áno alebo nie. A ako chceli teda povedať, že proste budú chcieť usporiadať referendum iba s tým, že bude tam kolónka áno? Veď to je, povedal by som, rozumiete, veď podstatou toho referenda je rozhodovanie, Práve a preto a, tvrdia vaši... Ke... Inej veci, v akejkoľvek inej veci proste by som túto argumentáciu mohol použiť, preto lebo je, ide o rozhodovanie a, o tom, čo teda im dám alebo nedám, to, čo nemajú teraz. To znamená, že aká diskriminácia, keď vlastne sa ja rozhodujem, či áno alebo nie. Druhá vec je zase tá, že, že proste no, strašným spôsobom, ten ústavný súd mal aj okrem tej negatívnej časti toho, že vlastne sa nestihol spojené s komunálnymi voľbami, mal jednu veľkú výhodu tá spočívala v tom, že povedal im priamo, a to už naozaj to nikto nemôže poprieť, že im ústavný súd povedal, že to nie je žiadna diskriminácia. je tá štvrtá tá otázka, ktorá bola vylúčená, ešte aj tam ten ústavný súd povedal, že nejde o žiadnu diskrimináciu voči homosexuálom. Neuznal ten argument prezidenta o diskriminácii. Tak keď už to povie ústavný súd, na ktorý nemôžeme mať my žiaden vplyv, tak proste tento opakovaný argument je, je, je povedal by som, skutočne vymyslený. Ak ľudia majú rozhodnúť, tak nemôže byť iba kolónka áno. No, dobre, váš kolega, však dobrovoľník z Aliancie za rodinu, ktorého som citoval v úvode, pán e, Lučanič napísal ten článok, ktorý zverejnil na portáli Postoj, kde hovorí, že však to je také zvláštne, že na Slovensku sa vyhlási, že kritici vaši hej, hovoria, že O ľudských právach sa ne, nemôže diskut, nemôže hlasovať. A teraz, že, že, a že v Írsku sa môže teda hlasovať? Prečo, prečo keď vám vadilo e, referendum na Slovensku a tvrdili ste, že vadí vám preto, lebo sa predsa nemôže hlasovať o, o ľudských právach nejakej menšiny, väčšina nemôže prehlasovať menšinu, pokiaľ ide o ľudské práva. Áno. Že, že, že prečo on sa pýta, že prečo vám nevadí teda, že že sa v Írsku hlasovalo o ľudských právach. No a keď som sa na toto pýtal, a som pozeral aj na internete tie diskusie k dnešnej téme, tak vám ľudia tvrdia toto, že vy miešate dve veci nespojiteľné dokopy, že kým na Slovensku e, išlo o akoby porušovanie ľudských práv v tom, že vy tú jednu menšinu diskriminujete, lebo jej niečo upierate, tak práve to, čo som hovoril, že v Írsku práve ste tej menšine niečo akoby e, dávali navyše a preto sa o tomto hlasovať môže v referende. Chápete, že, že toto je ten akoby ich argument, že to sú dve rôzne veci, ktoré miešate teraz dokopy, že na Slovensku áno sa nemôže hlasovať o ľudských právach, lebo sa má niečo menšine ubrať, ale keď sa ne, menšine niečo akoby pridáva, tak vtedy sa o tom o ľudských právach hlasovať môže. Takto som to pochopil z úst tých kritikov. No, tak, tak ja sa vás pýtam veľmi jednoduché. Jednoducho, hej? Že máte, máte teda, celá otázka spočíva v tom, že sú dnes možné registrované partnerstva v Slovenskej republike? No, myslím, že nie, nie sú. Nie sú, že? Nie sú. Dobre, to znamená si predstavte, že teda registrované partnerstvo si predstavte ako takú, takú ruštičku, hej? No. Hej, ktorú máte vo vačku. Hej. Uh-huh. Je to veľmi jednoduché, nie? No mám, mám predstavu no. hrušky vo vrecku, dobre. Môžeme... A teraz si predstavte, že v tom Írsku boli pred e, írským referendum povolené e, homosexuálne manželstva? Neboli. Dobre, to je také jabočko. Nie? Uh-huh. Dobre, a teraz sa vás pýtam teda. E, máte skutočne tú hruštičku vačku, keď, keď nie sú povolené registrované partnerstva? Máte tú hruštičku ovačku? ak nie sú povolené registrované partnerstvo. No však vy ste hovorili, že sú, ja som hovoril, že nie sú registrované. Dobre, tak tým pádom si to predstavte ako hruštičku, ktorú máte vo tak, tak... Predstavte si to, že tá, to registrované partnerstvo je ako tá hruštička, hej? No, Dobre? ale keď nie sú, tak nemám tú hrušku, to by som mal iba, keby boli registrované partnerstvo. No, no. a, to je, to, a to, je to niečo nelogické, že ako môžem zobrať niekomu niečo, čo nemám? <laughs> Rozumiete, tá situácia v Viersku je úplne rovnaká. Takisto nemali a homosexuálne manželstva. To znamená, nemajú to jabočku, ovačku. No. Uh-huh. A takisto aj na Slovensku nemajú registrované partnerstva, tak znamená nemajú hruštičku. Tak čo im môžem zobrať, keď nič nemajú? Respektíve, ako ich môžem diskriminovať, hej? Keď, ako ich môžem diskriminovať, presne tak. Proste e, ľudia sa mohli referendu rozhodnúť, že áno, povedať aj, alebo povedať tú otázku, že, že nie, oni nesúhlasia s tou tézou, s tým, že teda Inak iným spôsobom by povedali v zásade, že chcú, aby boli registrované partnerstva, mali túto možnosť. Rovnako v Írsku, rovnako na Slovensku. To znamená, keď oni tvrdia, že to je neporovnateľné, tak pýtam sa, v čom je to neporovnateľné? V tom, že u nás nemajú registrované partnerstva, to znamená, že že vlastne, alebo teda bavíme sa o manželstve muža a ženy, lebo však oni napadli ešte dokonca aj tu, keď sme povedali, že manželstvo je manželstvo medzi mužom a ženou. Hej? Mm. Nič iné. To znamená, že, že o čom to je proste? Je to o tom, že, že tá vec, alebo tá, tú hruštičku, to znamená, nikto im nikdy nič nedal, nemôže ich diskriminovať. Druhá vec je tá, že... Ale tvrdia, že sú diskriminovaní práve tým, že im ju nikto nedal, viete, že... Však... Ale keď eh, ústavný súd povie, že to nie je diskriminácia, tak o čom Hej, sa ja? No to by už mal byť argument, samozrejme nepriestrelný, no ale... Akože to, to, nie není o čom, proste tam, tam, tam ide o to, že o, bavia sa len preto, lebo majú v podstate možnosť túto svoju, povedal by som, tézu alebo proste hlásať do sveta. To je všetko. Argumentačne nemajú nič. Druhá vec je zase tá, že veď buďme úplne otvorení a priami. No, prečo sa vlastne podporuje to manželstvo muža a ženy? Z akých dôvodov sa podporuje? Veď ono sa podporuje z jedného jediného dôvodu, že sa, medzi ním, že sa, že sa z neho rodia a najlepšie vychovávajú deti. Keby sa deti nerodili a nevychovávali v manželstve, tak vlastne v podstate najlepšie, tak vlastne nie dôvodu na jeho podporu. Keby sme sa množili klonovaním, alebo by sme sa množili, ja neviem, odreskami, tak nie je dôvodu podporu na podporu manželstva. Ale vďaka tomu, že sa, povedal by som, že, že, že manželstvo je ten najlepší priestor, v ktorom sa rodia a vychovávajú deti, tak preto ho podporujeme viac ako iné zväzky, hoci sú plné lásky. Určite zväzok medzi um, alebo teda priateľstvo a tak ďalej je veľmi cená vec ale nemá nejaké špeciálne registráciu alebo nemá špeciálne veci, pretože sú, sa milujú tí ľudia. Proste štát podporuje to, čo je dôležité a vtedy musia byť v rovnakej situácii, pokiaľ sú ľudia v rovnakej situácii, tak si zaslúžia rovnakú podporu. Dobre, keď ste už e, spomínali, alebo teda načali tú tému registrovaných partnerstiev, tam som sa vás chcel tiež opýtať jednu vec, že, že teda, že, lebo ja neviem, ako je to s vami, a teraz nehovorím len s vami, ale vôbec s Alianciou za rodinu, že vy máte problém s registrovanými partnerstvami, alebo tie vám nevadia, tie si viete predstaviť, že tie by aj mohli fungovať, že však tým, že sa dvaja ľudia rovnakého pohľavia vezmu spolu, alebo teda, že budú tvoriť nejaký celok, že tým oni vlastne nikoho nediskriminujú, tak toto mi povedzte úprimne zase, že, že vy máte nejaký problém s registrovanými partnerstvami, alebo tie vám až tak veľmi nevadia? No, poviem úplne otvorene, že podstata spočíva v tom, že je tam viacero argumentov, pre ktoré e, je s registrovanými partnerstvami problém. Uh-huh. Prvá vec je tá, že v Írsku začali tiež pred 4 rokmi s registrovanými partnerstvami. Dneska sa naozaj už jedná o deti. Druhá vec je práve to rozhodnutie, ktoré som vám spomínal, X versus Rakúsko, ktoré vlastne v podstate začo- prelomilo v podstate ten princíp toho, že otec a mama sú pre deti to najlepšie a vlastne v podstate hovorí o tom, že vlastne pokiaľ vstúpia do registrovaného partnerstva a tak ďalej, tak nesmú byť diskriminovaní voči registrovaným partnerom rozdielného pohľadu. Hej? A tým pádom dovolí adopcie. A tam to zasiahlo naozaj do Čiže počkajte, počkajte, tu vás zastanem, že, že to, je, to je priamo prepojené, že vy keď, za, keď, keď povolíte registrované partnerstva, tak tým vlastne de facto vy, pod, vy automaticky uh, akoby, uh, že, že povolíte aj adopcie takýmto párom? No, úplne otvorene poviem, tá situácia je komplikovanejšia, ale to, čo ste povedali, naozaj reálne môže hroziť. A veľmi, veľmi vážne to poviem, vždycky je ten, tá vec je vždy na ceste, nejakej ceste. Rakúsko povolilo napríklad, poviem vám konkrétny prípad, mm. čo išlo v tom e, prípade X versus Rakúsko a prečo vlastne v podstate sme začali byť na poplach a myslím si, že sme dobre urobili. Uh, situácia bola taká, že tam bol vlastne uh, podali žalobu dve, dve, dve lesby, ktoré žili spolu s tým, že, že jedna z nich proste mala ma, ma, manžela, s ktorým mala dieťa, od tohto manžela po pár rokov odišla a, a vstúpila do registrovaného partnerstva s inou ženou. Tento manžel sa riadne staral o dieťa dva, raz za dva týždne proste mal styk s dieťaťom mm. povolený, platil riadne výživné alimenty a tak ďalej a proste staral sa o to dieťa proste, lebo bol otec toho dieťaťa. A tieto dve ženy požiadali, tá, tá druhá vlastne spolu o to, aby namiesto otca dieťaťa nastúpila druhá matka dieťaťa. Aby proste bolo kvázi dovolená adopcia. Tou druhou partnerkou tejto, tejto mm. druhej spáru čím by sa v podstate vyautoval ten prírodzený otec, lebo ten vlastne by bol, akože miesto, viete, vždy pri adopcii nastupuje ten, uh, ten, ten druhý namiesto toho pôvodného rodiča. To znamená, že vlastne by sa spravila situácia, kedy by ten, tento, tento pár mal vlastne, tento, tento, toto dieťa by malo dve matky. No dobrá, pre otca by to znamenalo, že sa nemôže, že sa nemôže s dieťaťom stýkať, tak jak sa no, stýkal predtým. Prestal by byť otcom. A rakúske súdy to zamietli kvôli tomu, že povedali, že proste e, že, že adopcia nie je povolená pre registrované, e, pre, e, pre registrované partnerstva rovnakého pohľavia. Uh-huh. Mhm. A mali tam samozrejme ale takú úpravu, že proste oni, oni sa domnievali, že aj teda registrovaní partneri, ktorí sú rozdielného pohľavia, tak vlastne v podstate tam tú adopciu dovolili kvôli tomu, že predsa len je to otec a mama, hej, alebo proste môže, môžu nahradiť ten, toho otca a tak ďalej pri registrovaných partnerstvách ro, ro, rozdielneho pohľadu. Lebo oni mali vlastne, a to vždycky tak oni sa snažia presadzovať vždy tie, uh, tie inštitúty tak, aby boli otvorené akože aj pre heterosexuálne páry, ktorým v zásade sú na nič, preto lebo však môžu vstúpiť do manželstva. no a na to im Európsky súd pre ľudské práva povedal, že to je diskriminácia, že keď dovolili adopcie detí pre registrovaných partnerov rozdielného pohľavia musia dovoliť adopcie detí aj pre registrovaných partnerov rovnakého pohľavia. Následne ten judikát, to bol takýto judikát, ale ten judikát mal svoju dohru ďalšiu, preto lebo potom im najvyšší súd dokonca rozšíril tie adopcie už úplne pre každého. Hej? A to znamená bez ohľadu na to, že či, či vlastne v podstate to tam je, proste im tie adopcie rozšíril a následne prijali vlastne v podstate tieto veci aj do zákona rakúskeho. A toto vlastne bola degradácia od toho rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. S čím zase novým príde Európsky súd pre ľudské práva, to je ťažké povedať. Že z tohto sa vám ježili tie chlopky na... No, určite áno. Dobre. Preto, lebo vlastne a... oni prekonali ten princíp toho, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. To znamená, že vlastne že sa obohacujú tie pohľavia navzájom, že vlastne je tu dynamika vzťahu, že, že muž dáva úplne iné veci dieťaťu ako žena že proste v tomto smere sú nenahraditeľní v tej svojej úlohe a polohe a že proste ani dve či tri ženy nenahradia otca. A naopak, že ani dva či traja muži nenahradia mamu. A v tomto smere toto vlastne prekonal Európsky súd pre ľudské práva. A to znamenalo to, že sú tu ďalšie tri prípady, ktoré hovoria vlastne v podstate sa snažia presadiť tieto veci ďalej. A povedali sme si, že to proste, to, to, toto je veľmi vážna vec, že ako náhle príjmete tie registrované partnerstva, tak už neviete zaručiť to, že im cez nejaké iné inštitúcie sa naplní ten pojem inak. Keby, neboli sme, keby Rakúšania vôbec neprijali registrované partnerstva, tak tento judikát neexistuje. E, počkajte, ja som zmetený, vydržte, stojte, teraz, <laughs> teraz nič nevravte. Ja som zmetený, musím si to zopakovať, že čo vy vravíte, že, že, že, že v Rakúsku je teraz taká situácia, môže vzniknúť, že ja, idem, idem namodelovať situáciu, že dvaja ľudia sa zobrali, teda muž a žena, ale žena bola, mala, ja neviem, ab, ab, ab, takto, inak to poviem, aby, aby sa ženy neorazili, tak inak, že zobrala sa muž a žena, spolu žili, spolu mali dieťa, lenže muž bol homosexuál, tajil to pred ženou ano. a ten vzťah sa rozpadol, rozviedli sa. Súd ano. ale pridelil, to sa síce nestáva, ale tak predstavme si to, že súd pridelil ano. dieťa ocovi tomu homosexuálov. A ten homosexuál si našiel medzi tým už naozaj partnera, ktorý k nemu pasoval, teda chlapa. A ten chlap, ktorého on si našiel, tak povedal, že že no my, tak my dvaja si to dieťa adoptujme, hej, takto. No, alebo ten chlap, ktorý ho, ten jeho partner povedal, že on chce byť tiež jeho rodičom, že si ho adoptuje. A teraz, že, že vy vravíte, že ten súd v Rakúsku nakoniec po tých všetkých pataliach tomuto dal za pravdu, že toto je možné dnes urobiť? A Európsky súd pre ľudské práva to povedal, že sa to nesmie vylúčiť. Áno. No dobre, a teraz keď sa toto stane, že, že teraz tak... Sa, dva... Pri tom súde to môže dopadnúť, uh, pozrite sa, to ako to reálne pri tom súde dopadne, znamená to, že uh, to nevieme. To znamená, môže sa táto situácia stať, môže súd rozhodnúť, že nie, môže súd rozhodnúť, že áno. Proste súd rozhodne o tom, že vyautuje biologického rodiča. No dobre, ale no a to chcem, že a teraz to znamená, čo to, čo to znamená právne pre tú biologickú matku, ktorá bola takto vyšachovaná, že, že to čo znamená pre ňu, že ona už, ale však ona je ďalej jeho matka biologická, takže čo to znamená právne pre ňu? To... Už je, právne už nie je jeho matkou, vodka. To znamená to, keď v zásade už právne nebude jeho matkou nemôže, nebude mať nad ním, nebude vlastne v podstate, teda u nás by to znamenalo to, že nemusí platiť alimenty, u nás by to znamenalo to, že vlastne nemá nad ním žiaden, žiadnu moc, že nespravuje jeho majetok, že vlastne nemá o, neho žiadnu starostlivosť, proste nič. Hej? A to je proste tak to, to, tak to by to mohlo dopadnúť samozrejme. No dobre, to je... To, to je... reálne dopadlo v tom Rakúsku, to, to, je, to je druhá otázka, či naozaj tie, tie, tie osoby dosiahli to, čo chceli, lebo vlastne tamto súd zrušil len s tým, že súd to argumentoval tým, že proste u nich nie je možná adopcia takáto, že proste nahradí otca, die, otca dieťaťa nejaká druhá matka. Hej. A v zásade to, toto súd nepripustil, no, no, to, to, teraz, to už, teraz to už pripustiť musí. No to chcem, ja to chcem teda akože dopovedať, lebo že, že toto, čo ste povedali, že pre tú biologickú matku je to iste hrozné, že takto by ju dvaja chlapí homosexuáli vyšachovali a ona by sa právne už nebola matkou. Dobre. A teraz ale, že, že inú situáciu si namodelujme, že žije muž so ženou a nikto nie je homosexuál ani nič, len proste si nerozumejú, rozvedú sa. A rovnako súd prideli dieťa chlapovi, ale on si už nehľadá chlapa, lebo je normálne heterosexuálny chlap a proste si nájde druhú ženu. A tá žena povie to isté, že, že ona si chce to dieťa akoby adoptovať. Tak toto je tiež možné urobiť? Áno. No dobre, a tá matka biologická tým pádom prestane byť tiež matkou pre to dieťa? Áno. No a to vám nevadí? No v prvom rade uh, e, vždy sa musíme na to pozerať z toho zájmu, zájmu dieťaťa. To by mal súd zvažovať. Uh-huh. Jedna z vecí je tá, že vlastne môže, byť na to, môže, to byť, môže tam byť okolnosť, ktorá to nejakým spôsobom odôvodňuje. To znamená, že napríklad naozaj ten, ten druhý rodič sa o to dieťa nestará, proste um, dajme tomu, že aj s celým tým procesom by súhlasil. Aj v tomto prípade o to naozaj nešlo reálne, lebo ten, ten muž sa zaujímal o to dieťa, naozaj každý na týždeň naštevoval a platil alimenty v tom rakúskom uh, prípade. Hej ale vlastne v podstate môže naozaj nastať situácia, kedy, kedy dajme tomu, ten rodič zomrie, napríklad ten biologický pôvodný rodič. A ten druhý, ako keby, ten, ako keby to, v tom druhom manželstve sa chce stať sa chce stať otcom toho dieťaťa, aj, aj právnym otcom dieťaťa napríklad, alebo právnou matkou dieťaťa. No. Takže ono to má svoje významy, môžu byť situácie, v ktorých to je, ale vždycky sme vychádzali, prečo vlastne tá možnosť takejto adopcie nie, má svoje rácio. A to rácio spočíva v tom, že to dieťa potrebuje otca aj mámu, vzor, rozdielny. Druhá vec je tá, že vieme o tom, že tie vzťahy, ktoré sa týkajú registrov alebo teda partnerstie rovnakého pohľavia, tak pozrite sa, priemerne manželstvo trvá okolo 20 rokov priemere 18-20, záleží od krajiny k Ukrajine, teraz povedzme úplne otvorene, veľmi záleží od krajiny k Ukrajine, aké treba priemerné manželstvo. Ale to je vlastne, preto vlastne manželstvo preferované pre deti, lebo vie pokryť to, to povedal by som, celé, celé, celú tú starostlivosť od dieťa až do dospelosti. Zatiaľ, čo e, tie, povedal by som, tie vzťahy medzi e, pármi rovnakého pohľavia, teraz štatisticky nehovorím, že neexistujú nejaké výnimky, určite áno, ale proste trvajú oveľa kratšie. Niektoré výskumy sú také, že hovoria o, o len zo pár rokov. Proste niektoré hovoria o veľmi krátkých. Hovoria o promiskuite, hovoria o zvýšených, zvýšenom, zvýšenom, zvýšenom riziku zdravotných rizikách a ďalších veciach. To prostredie proste nie, nie je ideálne pre dieťa samotné. To znamená, že nemôžem to dať na rovnakú úroveň. Rozumiem, rozumiem. Čiže, čiže, Hej, keď, keď to zhrnieme do jednej vety, dáme si nejakú pesničku už, e, že keď to zhrnieme do jednej vety, toto všetko, že, že áno, že ak sa takýmto spôsobom, že vyšachuje z hry biologická matka, lebo ju vyšachuje druhý, a ne homosexuálny chlap, tak pre tú matku je to síce strašné, aj, to, aj vám to vadí, ale že to nie je až taký problém s tou matkou, a že problém je to, čo sa udeje potom dieťaťu, že toto vám vadí, hej, že, že zrazu budú vychovávať dieťa dvaja chlapy a nebude tam ten, ten, ten vzor oca a matky. Že s týmto vy máte vlastne... Veď musíme vždy pozrieť, viete, každý pozera na, na akože nevadí toto enormné sede, sebectvo. Proste teraz sa, v tejto dobe sa hovorí stále len o tom ja, ja, ja, moje práva, ja, moje práva, ja, moje práva, ja. Hej? Ale proste to dieťa, veď to nie je vec, Veď ono, ono proste musím pozrieť na to, aký je jeho záujem. V prvom rade, aký je jeho záujem. Veď na to sa prestáva pozerať, na to, sa, na, to, na to nikto nemyslí, že vlastne čo dieťa potrebuje, čo je pre dieťa najlepšie. My sa pozrime na to a nie to, čo si my myslíme na to, aby sme uspokojili svoje za, povedal by som, emocionálne túžby, či neviem čo všetko a čo si myslíme, že aké to bude úžasné pre dieťa. Ale musíme sa pozerať na to, čo v skutočnosti v realite podľa tých všetkých vecí naozaj pre dieťa najlepšie je. A nikto mi nepovie a ne, nebudem nikdy v živote súhlasiť s tým, že otec je v rodine zbytočný, že proste môže byť kedykoľvek nahradený nejakou druhou ženou. To proste tak nie je. Keby to tak bolo, tak príroda to už dávno inak zariadí. Mm. Ale proste je nenahraditeľný, takisto je matka nenahraditeľná v tej svojej úlohe. Dieťa potrebuje lásku otca a potrebuje aj lásku matky. A keď mi niekto povie, že toto nie je najlepšie pre dieťa, tak ja sa pýtam, sorry, ale veď vy podporujete, vy tu hovoríte niečo o rovnosti, ale vlastne vy podporujete nerovnosť tých detí. Veď deti musia byť medzi sebou rovné. Ja nemôžem jednému dieťaťu dať otca a mamu a druhému povedať, tak tebe to netreba. Hej, myslím, že keď hovoríte o tom, o tom sebectve, že sa to teraz tak presadilo, že ja čo chcem a ja čo chcem a, a ako si sa nepozerá na to, že počkajte, ale v prvom rade by sme sa mali <laughs> pozerať na, na, na to, čo chce dieťa, že to je, to je iste z vašej strany poctivý argument, lebo tu vám dávajú zapravdu aj mnohí vývinoví psychológovia a rôzne iné výskumy. Ak by ste chceli sa o tom dozvedieť viacej, treba si vypočuť reláciu o slobode v Slobodnom rádiu, ktorú vysielame s pánom Petrom Marmanom, e, s človekom, ktorý vyučuje psychológiu na Univerzite Komenského, ktorý práve tieto rôzne e, výskumy tu spomínal u nás v relácii, že to, nie, že to, to proste nie je výmysel, že dieťa potrebuje oca a matku ako vzor, prečo najzdravší vývoj, že to, to jednoducho, to sú <laughs> akoby vedecké dôkazy dokázané, ale, že, ale, že my sa tu, ale potom sa tu stretnete s argumentom protistrany, že veď dobre, pán, pán Chrovik, však my sa nehádame, my len tvrdíme, že tento svet nie je ideálne miesto pre život a tu proste často vychováva deti iba matka, alebo matka so starou matkou, alebo ja neviem, že otec sám, alebo otec s, s, s bratom a už vymýšľam, hej, ale že že však veď aj takéto rodiny tu fungujú, tak prečo vy teraz tu strašíte, že keď tu budú mať dvaja ľudia rovnakého pohľavia, no dieťa, no tak vychovajú z neho zrúdu alebo niečo strašné, no nešraný, že veď dobre, pán, pán Chrovik, však my sa nehádame, my len tvrdíme, že tento svet nie je ideálne miesto pre život a tu proste často vychováva deti iba matka, alebo matka so starou matkou, alebo ja neviem, že otec sám, alebo otec s, s, s bratom a už vymýšľam, hej, ale že že však veď aj takéto rodiny tu fungujú, tak prečo vy teraz tu strašíte, že keď tu budú mať dvaja ľudia rovnakého pohľavia, no dieťa, no tak vychovajú z neho zrúdu alebo niečo strašné. No nie, však veď aj teraz to funguje, že sa o dieťa stará matka so starou matkou a vychovajú normálneho chalana a nič, žiadny problém. Viete, že toto je to, to, to, ten, tá, ten protiargument. To, čo mám podporovať ako štát? budem sa tváriť to, že proste vieš, viete, ten svet nie ideálne, ideálny, tak, to si, tak si poviem, že tak to budem podporovať podporujem asi to, čo je najlepšie pre to dieťa. Nepodporujem to, že, že, že aby to dieťa malo menej, aby bolo sirota, polosirota, aby nemalo toho otca alebo aby nemalo tú matku. Čiže ktorý, budem, teraz poviem, že úplne otvorene dáme do zákona to, že, že, že proste ľudia rozvádzajte sa, a podporíme ich, počúvajte, treba dosiahnuť kvóty na rozvody, je dobré, aby dieťa vyrastalo medzi, len s jedným rodičom, preto, lebo proste veď ono vie vychovať a tak ďalej. No nedáme, hovoríme o tom, že proste je to tragédia a určite nikto z tých rodičov, ktorí proste boli spolu napríklad a um, sa rozišli, tak určite nikto to umyselne pre to dieťa nechcel. Alebo chcel, normálne vážne prišiel a povedal, že koľko máte takých zrúd, že, že proste chcú splodiť dieťa a potom povedia, a ja ťa na schvál opustím a nechám to mm. dieťa tak, že neho ty vychovávaš. Takých, takýchto ľudí nemáte veľa. Väčšinou je to o tom, že sa to proste stane, prihodí sa tá tragédia a je to zle, ale nikto z tých ľudí to nechcel pre to svoje dieťa. Ani jeden, ani druhý. A my teraz vlastne, a te, to je ten rozdiel oproti tomu, tej situácii, že oni to vlastne chcú pre to dieťa. To znamená, oni chcú, aby to dieťa vyrastalo bez toho jedného alebo druhého rodiča. Ešte to chcú mať potvrdené a podporené štátom. A ešte chcú, aby sa o tom deti učili na škole, že je to všetko OK. A ešte chcú, aby my všetci sme to hovorili, že to je v poriadku a že nikto nesmie povedať proti tomu nič. Lebo keď proti tomu niečo povie, tak ich diskriminuje. Ale ja sa pýtam, a tie deti čo? tie deti nemajú po, právo povedať, vieš čo, ja chcem s otcom a hlavou. Veď ja som právnik, ja to cítim a teraz, ako povedzme si otvorene, že my robíme aj s takýmito vecami. Viete, čo to je pre to dieťa? Keď ho trháte, keď proste má otca a mamu a ono chce byť s obidvomi? A teraz si zoberte, dopredu to nadizajnujeme tak, aby ten druhý tam, ako aby sme ho stadia a vyautovali. Čo, čo dieťa sa narodí bez toho muža? No nenarodí sa bez toho muža. A čo mu potom tá matka povie, že ako, kde je tvoj, keď sa spýta, že, že a, počúvaj, a, a čo môj ocko, aký je môj ocko? A prečo ako nie, tu nie je? Tie otázky padnú. Veď celý svet zase neprerobíte naopak, že bude kompletne všet, celý svet taký, že budú všetci e, vyrastať len s matkou alebo len s otcami. Dobre, ja budem teraz, počkajte, teraz vám do toho skočím, ja budem teraz, ja budem teraz homoaktivista, a ja vás mhm. obviním z toho, že vy ste sebec, lebo, lebo veď ja práve nie som sebec, keď si chceme, a ja neviem, že s partnerom adoptovať dieťa, dieťa však my si chceme zobrať dieťa z detského domova, však iste nedostane vzor oca a matky, ale vytvoríme milujúce prostredie, iste mu bude lepšie, ako tam niekde ponechané chúďa samé na seba niekde v detskom domove. Však my nie sme sebci, veď my práve chceme, chceme tomu dieťaťu pomôcť vytvoriť mu prostredie podnetné, z ktorého bude mať, ja neviem, iný štart do života. Veď, pán Chromik, vy predsa viete, že deti, ktoré vychádzajú z detských domovov, väčšinou končia ako prostitútky, dievčatá, chlapci, vykrádajú obchody, nevedia sa zaradiť do života z detských domovov, nemajú peniaze, nemajú možnosť sa zamestnať, nemajú nič. My im chceme pomôcť. Čo mi na to poviete? No, poviem vám veľmi jednoducho, že, že asi ste nemali tú skúsenosť, ako to naozaj s detskými domovmi je. Prvá vec je tá, že a, ak by to tak bolo, ako hovoríte, tak by nás asi nepodporoval úsmev ako dar, ktorý sa 30 rokov zaoberá deťmi z detských domov. Asi by, to, asi by ste sa mali pozrieť na tie deti z detských domov, z ktorých keď bolo, bolo nejaké, povedal by som, keď pozerali na to, že či by chceli do, takého, do takéhoto prostredia ísť, tak väčšina z nich povedala, že nie. Do akého prostredia? K dvom homosexuálom? K dvom mužom alebo Aha, dvom ženám. ženám. Tak väčšinou tie deti povedia a tých by ste sa mali v prvom rade pýtať. A druhá vec je tiež tá, že tie detské domovy už tak nevyzerajú. Veď máme v podstate, povedzme si úplne otvorene, máme poradovník 2500 párov a ročne máme okolo 200 adopcií. Mm. To znamená, že čo vlastne, keď, keď sa o tom bavíme, tak čo vlastne dosiahneme to, lebo potom nesmiete diskriminovať. Bude to znamenať čo? Bude to znamenať to, že z tých 2500 párov tak do toho radu zaradíme ešte, okrem teda, ktorí sú manželia samozrejme, a ktorí takisto poskytujú milujúce prostredie, tak zaradíme ešte dvoch mužov, ktorí nesmú byť samozrejme diskriminovaní. 500 párov tak do toho radu zaradíme ešte, okrem teda, ktorí sú manželia samozrejme, a ktorí takisto poskytujú milujúce prostredie, tak zaradíme ešte dvoch mužov, ktorí nesmú byť samozrejme diskriminovaní. To znamená, na koho to vyjde, to dieťa, tak pôjde dvom mužom a to ďalšie bude mať proste zase dvoch rodičov, od a To, mm. do takéhoto stavu dospejme. A navyše, keď už hovoríme aj o tých deťoch v detskom domove, Veď keď sú detské domove také tie, detské domove už nie sú tie temné, hnusné miesta, vohké, kde proste deti naženú do triedy a proste nikto ich tam neznáša, nemá rád. Veď detské domovy práve vďaka tej robote, ak je s nimi problém, tak sa prerábajú do detských domov, ktoré sú rodinného typu. Veď už teraz vlastne v podstate tie deti do, už do istého veku vôbec, oni sú vedené v detskom domove, ale v podstate sú u profesionálnych rodičov. A ten vek sa stále zvyšuje tých detí, ktoré sú vlastne, už nie je žiadne dojča v detskom domove, nacionálnu a tak ďalej. Proste tie deti sa to prerába a ten systém sa práve mení na to, aby tie deti mali zážitok toho oca a mami v tom prostredí, prírodzenom prostredí. Napriek tomu, že vlastne títo ľudia sú stále zamestnancami akoby detských domov a stále ako keby figurujú, že sú v detskom domove. Ale fakticky oni žijú takto, v mm. prost, takomto prostredí. Takže tá situácia je podľa mňa vyplýva len z toho, že niekto tu kamfluje o tom, ako tie deti proste sú, neviem ako na tom strašne, neviem čo. A fakt je ten, že tie deti reálne tie, si takéto niečo nevyberajú, takýto akože takýto spôsob by nechceli viesť alebo tam by nechceli byť. A tretia vec je tá, že keď máme problém s detskými domovmi, riešme detské domovy. My máme problém s tým, že máme veľk, veľký počet e, e, rodičov, ktorí čakajú na dieťa. Vieme o tom, že máme petinu párov neplodných. To hovorím o manželoch, ktorí chcú mať deti na Slovensku. A toto je vážny problém, seriózny problém. Hmm. A nevidím dôvod na to, ako a istým spôsobom, ako prečo dávať týmto deťom menej keď im môžem dať viac. Hej, a zvlášť, keď vravíte, že tie poradovníky sú také, že viac rodičov čaká na deti, No, tak je Ako je deti reálne v detskom domove, čiže vy vlastne len rozšírite ten rád. adoptovaný, hej. hej, hej. A... Nie všetky deti sú vhodné na adopciu. Hej, jasné. Nie, voľné deti, ktoré proste sa môžu vrátiť späť do rodiny. A tá cesta, ktorá je, vlastne cesty nie sú adopcie. A teraz úplne otvorene poviem bez ohľadu na to, či sú uh, heterosexuálne alebo homosexuálne. Uh, Cesta pre dieťa, najlepšia cesta pre dieťa je sanovať prirodzenú rodinu. Vrátiť to dieťa k otcovi a máme biologickým rodičom. Mm. To je cesta, ktorú, kde sa to naozaj, lebo máme skoro enormné percento detí je vybratých uh, do, povedal by som, ústavnej mm. starostlivosti, proste do detského domova z ekonomických dôvodov. To znamená, rodičia stratili bývanie, prišli obyt a tak ďalej. Uh, a to nie sú ľudia, ktorí by nemali radi tie deti, ale proste nevedia ako, alebo nechcú, alebo proste nemajú na to schopnosti. S tými ľuďmi treba pracovať na to, aby sa to nedialo. Takže vlastne toto je cesta, ktorou sa, ktorou sa dá ten systém zmeniť trošku. A sanácia prirodzenej rodiny je to prvé, čo vlastne najviac pomáha, preto, lebo to má najmenšie náklady na štát. To dieťa proste nepretrávajú sa prirodzené väzby. A najmenšie dôsledky na dieťa sú negatívne. Hmm. Dobre, ideme si zahrať pesničku, vy pán Chromik samozrejme ostante na linke, neskladajte, lebo budeme po pesničke pokračovať ďalej. Ja by som túto úvodnú časť si uzavrel takým konštatovaním, že ono to vlastne nechce veľa. Naozaj úplne stačí, ak pochopíte, že existuje tu ešte jedna skupina, ktorú sa na názor nikto nepýta. A to sú deti. A a psychológovia, odborníci, psychiatri, ktorí tieto veci skúmajú, hovoria vedecké fakty. Že pre dieťa je najdôležitejší pre zdravý vývoj vzor oca a matky. Toto je to, čo dieťa potrebuje. Možno stačí naozaj len v sebe trochu skrotiť toho sebectva, ktorého je dnes plná naša spoločnosť. Dáme si pesničku a po nej budeme spolu s pánom Chromikom pokračovať ďalej v našej relácii. Chtěl bych být víc než přítel tvůj. Dej si říct a chvíli stůj. Kamarád mě schází čím dál víc. Víc než táta dá se říct. Byl to malý špun ze sousedství co sám nabídnul mi své přátelství. Pro kuráž si nejspíš víckrát šel a tak mi řek, co říct mi chtěl. Chtěl bych být dost mý než já a ústa, jak se patří výřečná, kde mají být, fousy neměl vůbec nic. A tak já jsem řekl to, co měl jsem říct. Koukej, koukej, já jsem chlap, o moc dřív si čar. Tvou mámu znal jsem už jako kluk a byl jsem jí tenkrát, myslím, fuk. Chvíli stál a pak si utřel nos a jako by ten moment povyrost teprv pak jsem pochopil, bohužel, co všechno vlastně říct, co říct mi chtěl. Chtěl bych být měl nos stejný jako já a podobný oči, to poznat se dá. Tak šel jsem zpátky svojí dlouhou pamětí a všechno došlo mi to hned v zápětí. On svých osm let jen svou mámu znal, sníž já se dřív jednou málem brát, jenže odjet někam právě musel jsem. A po návratu jsem jí potkal s kočákem. podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii, ktorú počúvate na rádiu Slobodný vysielač. Jej dnešným hostom je pán Anton Chromík, tvár referenda, ktoré sme mali nedávno na Slovensku, referendum za rodinu a takisto je hovorca Aliancie za rodinu. Máme ho na našej Skyblinke, samozrejme platí to, čo som vravel, že môžete nám telefonovať číslo 048 381 0101 alebo písať maily. Už tu nejaké máme, aj hneď začne túto reláciu jedným z nich – konkrétne maily na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk. Uh, my tu dnes, pán Chromik, tak trošku bilancujeme veci, hovoríme o tom, čo už sa tu iste spomínalo v minulosti, ale pod vplyvom emócií a rôznych tlakov a dnes už, keďže tie emócie aspoň trochu vyprchali, tak je možné o tom hovoriť možno kľudnejšie. Jedna z vecí, kde som sa chcel tiež v tejto debate dostať, je ten samotný nádych uh, toho celého referenda a toho, ktorí ľudia za ním stáli, aké skupiny za ním stáli. Píše poslucháč Adam, ktorý napísal takúto vec, že referendum o rodine na Slovensku bolo neúspešné preto, lebo Slovensko už dávno nie je náboženskou, ale sekulárnou krajinou. Pri sčítavaní ľudu sa prihlásia ku kresťanským cirkvám ľudia najčastejšie len výlučne z toho dôvodu, že boli pokrstení v katolíckej či inej cirkvi, nie preto, že majú kresťanskú identitu. Väčšina ľudí sa prihlási k cirkvi aj napriek tomu, že náboženskú identitu nemá. Do kostolov pravidelne chodí len 10 až 20 ľudí a prevažne len títo ľudia mali motiváciu hlasovať na referende. Tak od tohto mailu by som akoby odvodil tú svoju otázku, že zase tak že úprimne zbilancujeme veci, že nebolo možno chybou, že ste mali akoby najväčšiu podporu pre toto referendum, referendum s radou rôznych E, kresťanských organizácií, že vás podporili biskupy pastierskými listami a niečím podobným. A ľudia z toho mali pocit, že to je vlastne akoby kresťanská záležitosť, že tu zase presne tie, tie slova o tom, že tu si církev chce znovu vydobiť nejaké pozície, ktoré stratila a, že, a, a keď sa naozaj človek pozrel na to, že aké, aké spoločnosti, skupiny stáli za tým referendum, tak treba otvorene povedať, že to boli hlavne rôzne tie církevné zoskupenia, že nevnímate trošku ako chybu, že sa vám nepodarilo povedzme vo väčšej miere zapojiť do tohto referenda, do, do oblasti tých, ktorí to organizovali, zabezpečovali viac sekulárnych organizácií svetských, aby to teda nemalo ten náboženský cirkevný charakter? Ja, počujeme sa? Halo? Aha, počujeme. Aha, teraz sa počujeme. Dobre, takže ešte raz, lebo chvíľu sme vás nepočuli. Takže moja otázka, že či vás to trošku nemrzí, že E, takto spätne s, s odstupom času, že sa možno nepodarilo vo väčšej miere zapojiť tie svetské organizácie? No v prvom rade myslím si, že čo sa týka práve tých svetských organizácií, že dosť ich bolo zapojených. V podstate neexistuje uh, väčšie e, hnutie, čo sa týka podpory práve teda za väčší počet organizácií mimo vládok, ktorí by sa pridal k nejakej akcii, ako v tomto prípade na Slovensku, lebo si zoberte tu išlo o skutočne 140 mimovládnych organizácií, ktoré sa pridali v tejto veci. A, a boli naozaj rôzne vrazenia. Môžem povedať toľko, že um, no, ako to povedať slušne, a, nie každý nejakým spôsobom rád dostáva do zubov. Hej? Rozumiete? No. To znamená, že, e, že, že tá tendencia toho, že bude jasné, že dostanú tí ľudia do zubov a reálne veci, to sa tak aj stalo, to znamená, že tá snaha proste difamovať, tá snaha proste označiť ako nenávisníka každého, kto si myslí, že dieťa potrebuje otca a mamu, bola veľmi výrazná. Skutočne tá kampaň bola naozaj veľmi silná z tej strany druhej a médiá majú veľkú moc. To znamená, že že taká tá, taká tá zaťatosť, silná občianská zaťatosť, na to treba veľkú odvahu. A nie každý ju nájde v sebe, aj keď tie veci zastáva. A to si myslím, že to, to môže naozaj potom, potom samozrejme, že vychádzajú tie organizácie, ktoré sú kresťanské, ktorým to ako keby z prírodzenosti niektorým patrí, tak tie mali tú odvahu to povedať a tým pádom samozrejme, že sa do nich aj tie médiá poriadne pustili. Ja, som, ja poviem úplne otvorene, že, že tá účasť nevyzerá vôbec nejakým spôsobom zle oproti tým iným účastiam. To znamená, že nevidím ne, neviem, či by, či by proste nejakým spôsobom sa dalo vyhnúť tej nálepky, keď sa ju médiá snažili v podstate nalepiť stále. Veď si zoberte, v, medzi dobrovoľníkmi sme mali ateistov, ktorí zbierali podpisy. Hej? Medzi dobrovoľníkmi na pohode boli ľudia, ktorí boli nepokrstení. Hej? A naozaj sú neveriaci. To, to, to je fakt a realita, ale to zbytočné môžete o tom hovoriť, keď no, realitu nikto v živote nezahrá. Hej? keď potrebuje hrať nálepku o tom, že je to katolická záležitosť. Mm, keď povedali, že je to katolická záležitosť, zrazu prišli pravoslávni. Zrazu povedali oni, že oni to podporujú. Prišli, prišiel list protestantov, prišiel list z iných malých protestantských cirkví, od evangelickej cirkvi. Proste tie nálepky sa potom postupne ako keby vyvracali, hej? potom prišli útoky o tom, že proste pápež je úplne na inej strane a to sú len naši nejakí biskupy, ktorí sú proste takíto uh, stredoveky a zaostali. A to, potom sa vyjadril istým spôsobom aj, aj pápež, hej, uh, ktorý povedal o tom, že či drží alebo nedrží palce tej slovenskej cirkvi tej, pri ochrane rodiny. A povedal, že drží, áno, že podporuje Slovenskú cirkev pri ochrane rodiny. To znamená, že že, že je to náročné. Fakt je ten, že proste tie nálepky sa snažili nalepiť na to referendum, hoci hm. ja poznám napríklad naozaj prípady ľudí, ktorí mi opisovali, a to teda som sa stretol s jedným, s jedným, s jedným spevákom a teda aj šefom kapely, ktorý mi spomínal o tom, že sa pozná s takým, s takým parádnym rockerom, ktorý proste také tie dl, dlhá brada asi, že samozrejme, že, že nie, že by bol nejaký, nejaký náboženský založený, vôbec nie a tak ďalej. Ale nebol na žiadnych voľbách pomalinky, okrem toho 89. A ten ale povedal, že na referendum bol, tam som išiel, to, lebo to je dôležité, to, to bolo fajn. Hej. A to povedal chlap, ktorý už mal proste naozaj okolo 50 a tak ďalej, ten typický rocker. Takže bolo to zaujímavé e, vlastne vidieť tie typy ľudí, ktorí na to referendum išli, ale Myslím si, že pokrývajú priemere, pokrývajú skutočné rozloženie obyvateľstva. To znamená, že tak ako sme mali medzi sebou ateistov v tom primeranom percente tých ľudí. Viem, že sme mali veľmi silnú podporu medzi lekármi, ktorí proste sú viac menej zameraní biologicky, to znamená, že tie veci, e, tým veciam rozumejú a proste mm, je im to jasné a priamo som sa rozprával s lekármi, ktorí naozaj sú, nie sú veriaci a proste a, a proste povedal, že toto to, to, je vec, ktorá je dôležitá, že to treba tam ísť. Hej, hej dobre, ale povedzte mi úprimne, že, že v čase, keď ste organizovali referendum, tak vy ste vedeli, že máte za sebou aj nejaké cirkevné organizácie, však vy, vy ste konec koncov sám veriaci človek, tak povedzte, ale že naozaj úprimne, že snažili ste sa robiť všetko preto, aby ste akoby znegovali ten, ten taký náboj toho, že to je náboženské alebo církevné, alebo kresťanské referendum. Robili ste niečo preto, aby ste toto akoby trošku tak rozpustili, ten, uh, viete, ten, také, tak, také povedomie o tom, že, že toto tu organizujú rôzne církevné zoskupenia. Robili ste preto niečo, aby ste to nejako rozpli, e, rozplynuli, túto predstavu? No, robili sme samozrejme. Prvá vec je tá, že vlastne čo sa týka tých organizácií, ktoré nás podporovali, tak mnohé sú naozaj čisto sekulárne úsmev ako dar nie je vôbec nejakým spôsobom nábožensky naviazané na nič. Hm. Sú to organizácie, ktoré pracujú s, e, s tými deťmi. Čo sa týka dobrovoľníkov, angažovali sme dobrovoľníkov, ktorí, ktorí sú, proste, sú bez významu. Hej? A vlastne čo sa týka festivalov a týchto vecí, tak oni tam zohrali veľmi významnú rolu. Práve títo dobrovoľníci, ktorí proste... Lebo, oh, <laughs> viete, to bolo celkom zábavné na pohode a tak ďalej, tie zážitky boli asi také, a to je kresťanská záležitosť a tak ďalej. A tí, tí dvaja dobrovoľníci na nich pozerajú, však ale my nie sme kresťania. <laughs> tak no. ostávali v šoku samozrejme, že títo ľudia. No dobre, ale vy sám tvrdíte, že ste robili preto niečo, aby to teda nemalo ten náboj. A sa teraz chcem tak spýtať, že neberte to vzlom, ale nie je to zvláštne, že ak vám by to malo byť jedno, vy ste veriaci človek a či to bude mať kresťanský náboj alebo nebude mať cirkevný, že však veď vám by to malo byť fúk, nie? Že, že prečo ste sa to snažili rozpl- nejako rozplynúť? Vy ste mali obavy, že keď to bude mať ten náboj cirkevný, tak ľudia neprídu hlasovať? Že to už je tak dnes cirkev na tom, že keď sa povie, že niečo cirkevné, tak sa ľudia na to vykašľú? No, my sme mali ten pocit toho, že, že tá vec musí byť otvorená pre všetkých, preto lebo to manželstvo naozaj a muža a ženy je vecou, ktorá je proste priateľná pre každú kultúru bez ohľadu na to, či ide o kresťanstvo, buddhizmus, neveriaceho človeka či veriaceho. Je to proste prírodzená záležitosť. A my nemôžeme sa tváriť, že to proste je nejakým spôsobom zviazené s cirkvou. Tieto normálne veci, proste to sú veci a fakty, to sú biologické fakty, a nejde o to, že či, či nás niekto podporuje alebo nepodporuje. My sa nehábime za žiadnu podporu toho človeka. Preto a s radosťou sa hlásime k tej podpore, ktorú tí ľudia dali, preto lebo my si myslíme, že každý, kto sa postaví za dobré veci, tak si zaslúži byť pochválený. A, ale je pravdou tiež to, že, že, že toto, na toto nepotrebujete byť kresťanom, aby ste pochopili to, že manželstvo je, patrí mužovi a žene a to, že deti potrebujú od a mamu. To nie, to len ja hľadám... Len to je ja, v každom človeku. To rozumiem, znamená, že... ja rozumiem, pán Chromík, len ja hľadám akoby vysvetlenie toho, prečo sa nejaké cirkevné organizácie, ktoré organizujú referendum, snažia o to, aby to nemalo teda cirkevný náboj. Že, rozumiete, že ja to smerujem k tomuto. Teraz to poviem na pozadí írskeho referenda, kde sa hovorí, že no, čo sa stalo, že tradične katolícka krajina nakoniec takúto vec chváli. Vy ste povedali, áno, išli peniaze veľké, bola veľká mediálna kampaň a tak ďalej. Ale na druhej strane sa tvrdí, a môžete to poprieť, možno s tým nebudete súhlasiť, že samotná církev si za to môže, že sa aj ľudia otočili chrbtom, pretože práve Írsko bolo jednou z krajín, kde sa diali najväčšie svinstva, pokiaľ ide o znevožívanie detí kňazmi. A tieto svinstva sa otutlávali. Ja musím povedať otvorene, viete, pán Chromik, ja si pamätám, ako, ako ešte bývalý hovorca konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik hystericky vykrikoval do kamery televízie Lux, že zneužívanie detí kňazmi, že to je proste len nejaké klamstvo, týchto svetských médií, ktoré bojujú proti cirkvi a, a takéto hlúposti. A nakoniec sa ukázalo, že to je pravda a, a toto vám ľudia akoby, viete, že spočítajú, oni sa nahnevajú za to, že, že v cirkvi sa isté veci ututlávajú, neriešia, že sa to proste skrýva, že sa to neguje, že sa to proste o tom nebude hovoriť, v rôznych kauzách, to je mhm. jedno. A teraz akože hovorí sa o tom, že no v Írsku to tí ľudia tej cirkvi zrátali sám Vatikán, kde si som zachytil vyjadrenie, že tvrdí, no, že to bolo proste prehra církvy v tomto prípade a že jednoducho treba sa na, akoby aj do vlastných radov proste kriticky pozrieť, že áno, tá církev urobila chyby, tak ja, pr- viete, tým sa, chcem sa dostať k tomu, že či že či je to už naozaj v takom bode dnes, že musia cirkevné organizácie zatajiť, že je to proste aj, aj cirkevná organizácia, lebo sa im ľudia otočia chrbtom a že potom ale treba hľadať príčiny, prečo to tak je, prečo sú aj tí ľudia nahnevaní na cirkev. Či je naozaj či naozaj by aj církev a jej predstavitelia nemali prehodnotiť tú svoju stratégiu, že o žiadnom probléme, ktorý v cirkvi vznikne, sa nebude hovoriť, lebo potom sa zbytočne čudujú, že sa im ľudia takýmto spôsobom môžu otočiť v podstatných a závažných spoločenských veciach chrbtom. Rozumiem tomu, čo hovoríte a chápem tie výhrady, o ktorých hovoríte, ktoré sú, ktoré, ktoré, o ktorých hovoríte. Jeden dôvod je ten, že Aliancia za rodinu nikdy nebola vlastne Um, a to teraz nie je kvôli zakrývaniu, lebo každý priznáva z tých organizácií, ktoré podporujú alianciu, asi priznáva svoju charizmu. Ale v rámci tých, tých organizácií, ktoré tam sú, kvázi, ktoré podporujú to vyhlásenie aliancie o rodine, máte strašne široký diapazon tých organizácií, ktoré majú mnohokrát veľmi také, povedal by som, niekedy až protichodné názory v iných veciach, ale v tejto veci sa zhodujú. Máme tam napríklad organizáciu, ktorá podporuje práva otcov, máme tam E, rizika. E, máme tam proste iniciatívu, ktorá sa zaoberá e, informovaním pred rizikami očkovania. Sú tam veci, na ktorých sa možno, že tie organizácie budú líšiť, ale všetky sa zhodnú na tejto jednej jedinej veci. Preto vlastne v podstate ten formát a to pole je práve pole dialogu medzi tými rôznymi organizáciami a nikdy to nebolo ako keby šité. A teraz bez ohľadu na to, ako by církev bola, povedal by som, v akom by bola stave a ako by to bolo príjemné či nepríjemné, byť tak označkovaný, tak nebola to, e, nebolo, na to, aby to bolo spoločné všetkým, to, to naozaj nemohlo mať nejakým spôsobom tú, tú uh, nemohla, nemohla tam byť sústredenosť na nejakú církevnú, církevnú ďalšiu tému. To znamená, že, že na to, aby sa zhodol ten občianský sektor, bolo potrebné nájsť to, čo je spoločné pre každého, pre všetkých. Hm. Hej? A toto, je, toto bol jediný dôvod, pre ktorý vlastne v podstate je to taký priestor aj dialogu vzájomného medzi sebou, mimo iného, lebo skutočne sú tam protestantské organizácie, niektoré sú tam pravoslavní, niektorí, ktorí podporujú, sú tam proste ľudia, ktorí sú naozaj neveriaci, a, ale tieto veci zastávajú. A ten priestor práve preto, aby nikoho nevylúčoval, aby nikoho nevylúčoval, aby proste nebol diskriminačný, tak to poviem v tom dobrom slova zmysle tak práve preto nemôže, byť, nemôže tam byť téma, ktorá by príliš, povedal by som, bola späta s nejakou témou v jednej cirkvi. Nie v tom, či má cirkev teraz takú pozíciu alebo nemá. Uznávam to, čo hovoríte, zakrývanie nikdy nevedie k dobrým veciam, to je prvá vec. Druhá vec je, že Iri to spočítali sebe, nie cirkvi. V tom je to najväčší problém. Hej. To znamená, že, že e, chápem, čo hovoríte, faktom to je to, že áno, má to svoj vplyv, aj tá írska církev, aj tie škandály, ktoré tam bolo, mm. mali, mali svoj vplyv. Ale tiež v rámci reality musíte pozerať na to, že um, ako to nazvať, ľudia sú rôzni a samozrejme, že pri tom počte škôl, lebo v podstate v Írsku bolo 90% škôl církevných škôl. Hej? Mm. A pri tom počte uh, učiteľov, pri tom počte, uh, povedal by som, tých všetkých vecí, tie škandály sú proste štatisticky bohužiaľ také, že sa, že sa nejakým spôsobom vyskytnú. Otázka je, ako sa naozaj k tomu tá církev postavila. Mhm. Ja vnímam práve naopak, ja poviem úplne otvorene, ja, ja si myslím, že, že ak v niečom tá církev kvázi uh, v tom Írsku uh, pochybila, určite pochybila, ale pochybila aj v, tej, v tom, akým spôsobom sa zachovala k referendu ako takému lebo bohužiaľ myslím si, že, že, že keby boli sa postavili oveľa ráznejšie, radikálnejšie na tú stranu, na tú stranu no, povedal by som, toho tábora, ktorý, ktorý hovoril o rodine a o manželstve a naozaj by radikálne sa, keby sa prestali hambiť a začali by naozaj robiť to, čo majú, ohlasovať to, čo majú, tak si myslím, že aj to Irsko by dopadlo možno, že inak, hm. čo sa týka tých samotných. Lebo viete, nepomôže vám to, že sa hambíte a nerobíte nič. Hej. Pomôže, pomôže to, keď sa zmeníte a robíte to, čo máte. Ne? A vlastne oni mali už taký strach, ako keby, keby vlastne nevedeli povedať ani to, čo je, to, lebo tam nejde o to, akože to, čo je dobre, sa nezmení. Hej? A treba sa zmeniť, treba to vnútorne povedať a treba zároveň vnútorne začať robiť to, čo je, dajme tomu, naozaj problematické, ťažké. Veď jasné, že by ich boli ničili v médiách, takisto tu církev. Hej. Ale proste tak buď robím to, čo je správne, alebo robím to, čo proste chcú médiá a kde ma chcú vidieť. Mm. A tu to si myslím, že toto napríklad, to je rozdiel medzi to, tým, akým spôsobom sa k tomu referendu zachovali, uh, dajme tomu aj tu tie jednotlivé cirkvy. Keď si zoberieme, tak ja môžem povedať, že to, je, že to bola ukážkový príklad toho, akým spôsobom sa vedia vedia nájsť tú spoločnú reč, dajme tomu pravoslavný s protestantmi a s katolíkmi. Zrazu vznikol ekumenizmus, hej? <laughs> To bolo, to bolo úžasné, ako to sledovať, viete, že to malo, toto bolo také ovocie, povedal by som uh, referenda, ktoré proste sa len tak nestratí, preto to bolo skutočne naozaj taký, že, že oni, si, oni sa tých vecí zastali. Hej? To znamená, že zrazu zistili, že koľko toho je spoločného že koľko vlastne toho máme takého, že naozaj spoločné. Hej. No, viete, ak to je, neberte to zlom, ja to nemyslím zlom, že spoločný nepriateľ zvykne spá- spájať aj, tých, ktorí si to ne, nevedia predstaviť. Povedal, tu bola tá situácia trochu iná, lebo vlastne v podstate tu nešlo o to, že, že sme mali nejakého nepriateľa. A ja viem, veď preto som povedal, že... Tam, tam tu išlo o deklaráciu, to znamená, tu išlo o to, že vlastne nájsť to, čo je spoločné a povedať to teraz tu v tom priestore náhlas. Hej. No. A, lebo to nebola reakcia na niečo. Viete, že niekto, niekto nám niečo ide robiť a my sa teraz ideme brániť. Nie? A to bolo o tom, že iniciatívne povedať to, čo je pre nás dôležité. Mm-hmm. Dobre, však e, zodpovedali ste mi moju otázku ohľadom týchto cirkevných záležitostí. Ideme si teraz do takú, že, že mailovú časť. Ideme sa teraz pozrieť na maily. Ja ich budem čítať a vy môžete na ne reagovať, takže prvý idem od spodu tak, ako prišli, takže niektoré veci sa tam už možno aj budú opakovať, čo sme spomínali. Prvý mail od Milana, v referende bola aj otázka o sexuálnej výchove. Sexuálnu výchovu by pán Chromík a všetci praktizujúci katolíci najradšej úplne zakázali, úplne pretože katolická cirkev má nesmierne kontroverzné učenie sexuality ako takej. Katolické kresťanstvo úplne oficiálne zakazuje dokonca aj masturbáciu a považuje ju za nesmierne vážny hriech a to nehovorím o ešte ďalších absurdných stredovekých názoroch katolíckej cirkvi o sexualite, čo všetko zakazuje. Referendum nebolo ani tak o rodine, ako o náboženských hodnotách. Dôvod neúspechu referenda je úplne jasný. Slovenským občanom bola ľahostajná náboženská iniciatíva kresťanských aktivistov. Toto si myslí Milan. Chcete na to reagovať? No, tak, no, no, lebo... ja, ja ťažko, ťažko budem reagovať na to, aké má učenie katolická církev, lebo vlastne na tomto, tejto, tejto veci nie som ja ten, ktorý by mal, a povedal by som, ktorý môže hovoriť na katolickú církev, na to sú iní. Môžem povedať len toľko, že mne sa zase naopak páči to zdravé, preto lebo poviem úplne otvorene, že asi neexistuje uh, niečo tak prirodzenejšie, ako, ako je to, čo, čo vlastne, o čom hovorí tá církev, preto lebo Fakt je ten, že keď si pozriem na mnohé iní, tam je to práve že pokrivené. Táto církev si myslí, že, že, eh, že, že, že sex v manželstve je tak extrémne, tak extrémne úžasný a tak extrémne má takú silu a takú váhu, že, že proste, že si to človek musí naozaj a eh, že, že si to musí naozaj vážiť. Že, že to nemôže e, len tak hoci kde dať nejakým spôsobom rozhodnúť ten mhm. svoj dar. Hej, ale toto je taká dosť komplikovaná otázka, hlavne, že, že toto by sme mali tu mať nejakého ne, ne, duchovného človeka od biskupa, to, farára, ktorý by na toto ja odpovedal. Ja iba na tú vec, čo sa týka otázky samotnej v referende. Hm. Pozrite sa, ja to poviem úplne otvorene, že, že rodičia sú tí, ktorí majú vychovávať svoje dieťa tí rodičia ho najviac milujú. Neexistuje, ne, nemiluje viac to dieťa ani štátny úradník, ani ten, čo tvorí osnovy, ako, to die, ako tí rodičia. A rodičia majú právo povedať nie. Hm. Keď tí rodičia proste sa im zdá, že všetko je OK a v poriadku a tak ďalej, no tak to je, to je, to je povedal by som vec tých rodičov, a ak posluchač e, má ten pocit, že on proste by takto svoje deti vychovával, že bude hovoriť o tom, že že počúvaj, však veď eh, v poriadku, tieto veci sú všetky v poriadku, tie, čo spomínal v maili, nebudem mhm. ich menovať, je to jeho, jeho vec. On si svoje dieťa vychovať, bude si niesť následky. Hej, ale vám vadí, že aby vás, vás do toho nenútili, čo iné. Ja si neviem, myslím, hej. že v zásade ani jemu by sa nepačilo, keby jeho dieťa nutili k nejakej, povedal by som, prísnej katolíckej výchove. Hej, že, že do kostola chodíš. No. Dieťa, dieťaťa, tak určite pri tom rovnakom veci, podľa mňa celý ten názor a celá otázka v referende je úplne jasná. Proste hej. rodič by mal právo povedať nie. A s tým sa myslím, že by mohol stotožne aj poslúchať, že proste no. ten či zaslúži. Však to právo mať. Aby mohol povedať svojmu dieťaťu, že povedať, že viete čo, ale tak sorry, moje dieťa toto hey, hey. Pri ani troche... kondomy, ani sexuálne správanie, akým spôsobom čo bude, ani proste rušku na orálny sex nemusí moje dieťa v 7 triedy už je také je? To som nevedel. A... Ja nevedel. <laughs> No, dobre. A, ale čo som chcel povedať, že však pri troche uh, snahy vidieť to aj z, uh, z úhla pohľadu druhej strany by to háda mohol pochopiť aj poslucháč. A takisto aj možno vy, čo zase on hovorí. Máme asi niekoho na telefónnej linke, tak preto som sa vás snažil takto urýchliť to, lebo máme aj plno mailov aj niekoho na linke. Dobrý deň, počujeme sa. No, zdravím, tu je Marek Repčík, ja som ja ani nepočúvam vašu reláciu. E, ja som vlastne ten, e, čo e, mal tú debatu s pánom Chromikom vlastne pred tým referendum, mm-hmm. tým slovenským. A v podstate ja som teraz v horách, tak ja som len zavolal, lebo som vedel, že bude táto relácia, tak volám proste z hôr, že len chcem vyjadriť ako svoje potešenie a proste som celý šťastný z toho, ale ako vlastne dopadlo to írske referendum, že Íry vytvorili proste precedens, v celej, vlastne na celom svete a že Íri ako národ povedali áno rovnosti a v podstate uh, stretol som sa s názorom, že v Írsku vyhrali homosexuáli, nie je to tak. Uh, v Írsku vyhrali všetci Íri, pretože uh, týka sa to vlastne, ten, tí, homosexuál, tí homosexuáli môžu byť vlastne priatelia, synovia, proste ujovia a dokonca otcovia nejakých, uh, nejakých detí. Čiže sú to, uh, sú to uh, ľudia, ktorí tvo- sú súčasťou ako keby teda tej írskej rodiny. No a v podstate írska spoločnosť celá uh, vyslovila sa áno za, za rovnosť. A vlastne uh, homosexuálov uh, je nejaké 4%, a, takže oni by to referendum sami nikdy vyhrať nemohli. A vlastne uh, pomohli im k tomu uh, tí, tí Íry a v podstate mnohí z nich boli katolíci, a v podstate ich hlavným ako keby motom, že neriešili Bibliu ani nič e, podobné, ale v podstate dôležité pre nich bolo, že Boh je láska a v podstate oni povedali áno tej láske, aby každý mohol ju naplno prežívať, aby bola uznaná aj vlastne v civilizovanom svete v 3. tisícročí. Čiže e, ja nemám ani na, na pána Chromika možno otázku, Skôr takýto e, názor, hej, že, chcel e, povedať. Ja hej, chcem len vyjadriť takto vlastne to potešenie a že e, myslím si, že slovenskí homosexuáli môžu teraz vlastne poukázať na Írsko a, a povedať, že pozrite sa Slováci, keď to dokázali Íri, dať rovnosť v právach, môžete to dať aj vy. Ako, sú základné ľudské práva, ktoré vlastne boli schválené v tej charte základných ľudských práv, ale to sú tie najzákladnejšie odtedy mnohé ďalšie práva pribudli a podľa mňa aj budú pribúdať a toto bude jedno uh, ďalšie právo, právo na, na lásku alebo na nejaký vzťah. No vzťah so svojou osobou. Čiže pozdravujem pána Chromika a Neviem ani, aký má názor, či ho zmenil, lebo som hovorím, nepočúval. No to reláciu, je chyba, takže... že si nepočúval, lebo keby si počúval, tak by si vedel, že túto sa pán Chromik s tebou veľmi nestotožní. Ale v každom prípade ti veľmi pekne ďakujeme za tento Áno, názor, ktorý si vyslovil. Marek, takto zložíme, lebo potom potrebujem aj maily čítať, dobre? Ja, Môže byť. dobre, majte sa pekne, ahoj, do počutia. No, pán Chromik, chcete na to, predpokladám, zareagovať? Ale tak v zásade e, pozdravujem Mareka dohovor. Čo sa týka toho, toho názoru, myslím si, že, e, že je to úplne jasné, že e, v prvom rade láske nikto nebráni, nikdy. Ale druhá vec je tá týkajúca sa toho, že dieťa je takisto rovnou bytosťou a má právo na rovnosť. Mm. A to dieťa potrebuje rovnakú lásku otca a lásku mamy. A ak budem sa tváriť, že, že, je, že, že je že povedal by som, ako to vyslovne poviem, že a je jedno, či dostane niekto dve uhorky alebo dve rajčiny, alebo uhorku a rajčinu, že to je to isté, ono toto isté nie je. Takže takisto je veľmi dôležité to, aby dieťa dostalo lásku od sámami. A určite je to tak, že, že čo sa týka manželstva, tak to je skutočne vec, ktorá patrí k sebe keď dostanem dve pravé topánky, tak mi sedia na nohe. Mm. Takisto, keď dostanem dve ľavé topánky. Hej. A dieťa je takisto tvor, ktorý proste má byť a nemôžem podporovať nerovnosť. Má manželstvo. A to preto dieťa to znamená nerovnosť. Mm. Takže, že vlastne... naozaj rovnosť, tak musím myslieť aj na rovnosť tých najslabších. Mm. V tomto prípade tých detí. Hej, však vlastne ste potvrdili to, čo sme už hovorili v tej prvej časti relácie. Ďalší mail od eh, neviem, odrásť. A volám sa Rastio k téme. Možno ste mali ľuďom vysvetliť nielen hrozbu vo výchove, ale aj na zdraví v prípade adopcií zdravých detí homosexuálmi, ktoré možno dnes nemajú, ale sú rizikoví v otázke pohlavných a neliečiteľných pohlavných chorôb. Treba byť na nich tvrdý, ako je tvrdá smrť, ktorú rozsievajú svojou orientáciou. Mohli by ste pustiť niečo pekné o ženách pre ženy od Sanitru? Napríklad dal mi tu nejaký, nejaký link. Uh, neviem, na toto chcete zareagovať? Či môžeme ďalej čítať? Ah, viete, no, poviem úplne otvorene, že môžeme prejsť ďalej, ale čo sa týka tých vecí, no, je ten štýl rizikovejší, to je pravda. Je pravdou aj to, že, že ja by som sa možno nevyjadroval tak expresívne, preto, lebo v skutočnosti, e, poviem úplne otvorene, musíme urobiť všetko preto, aby, aby, aby si neubližovali tým životným štýlom, ktorý je rizikový, aby čo najmenej mali tých ubližení na, aj na tele, aj na duši, aj títo ľudia, ktorí majú naozaj takú, takú náklonnosť k tomu rovnakému pohľaviu. To znamená, že musíme k ním pristupovať v láske a s tým, že čo je pre nich najlepšie samozrejme. A toto je dôležitý, ten princíp tej lásky treba zachovať. Tam je to naozaj dôležité, že hľadať, čo je pre nich dobre. No, je pravdou to, že nie všetko, čo žiada ten človek, je vždy pre neho dobre. A v tomto smere tiež si myslím, že proste ten životný štýl nevie, je, je naozaj riziko. Je tam 19 krát vyššie riziko HIV ako pri heterosexuálnom styku. Keď o tom raz hovoril Jen Helquist, to, ktorý je vlastne bol, bol to šéf jednej homosexuálnej líderskej organizácie v Kanade, tak on sa vyjadril tak, že v podstate, že, že ho to veľmi ničí, preto lebo jeho komunita umiera. Takže v jeho komunite je oveľa vyššie oveľa viac úmrtí na predávkovanie drogami ako tí, ktorí zomnú na HIV. Je oveľa viacej samovráž ako tí, ktorí zomnú na HIV. Je tam veľké, vysoké riziko depresí a, a že vlastne ho ničí to, že jeho komunita zomiera. A že všetci si mysleli, že tým, že im dajú homosexuálne manželstvo, tak tým sú všetky problémy tej komunity vyriešené. A on hovorí, on vôbec nie sú. A preto zažaloval, myslím, že aj kanadskú vládu, že proste nedostatočne pod, kvázi podporuje. Povedal, že majú jeden z najúbojejších zdravotných stavov v Kanade, a to hovorím o Kanade, kde to stali naozaj všetko. Hovoril o tom, že sa dožívajú priemerne nižšieho veku ako bežní Kanadia. Toto sú všetko proste rizika, bohužiaľ, toho životného štýlu. A fakt je ten, že nemôžem byť z toho ja nadšený a tešiť sa z takýchto vecí. Mne to je ľúto. E, dobre, ideme na ďalší mail. E, pozerám 10 minút dokonca, ešte jednu vec chcem s vami rozobrať, tak môžeme trošku kratšie aj reagovať by sme toho stihli viacej. Ja by som chcel pána Chromika, to píše Ivan, ja by som chcel pána Chromika upokojiť, aby nemal strach, pretože trpí chorobným strachom. Homosexuáli nám neublížia a ak si na Slovensku nejakých 5 párov rovnakého pohľavia adoptuje dieťa, pán Boh Slovensko za to nepotrestá žiadnymi apokalyptickými udalosťami. Nemajte strach, pán Chromík, nemusíte zachraňovať Slovensko pred údajným nebezpečenstvom homoloby, nebojte sa, žiadna Sodoma a Gomora tu nebude. Uh, ďalší mail. Um, Ahoj, Boris, môj názor, argument, že dieťa vychovávajú napríklad dve ženy alebo dvaja muži, matka, a stará matka a podobne a porovnávať to s homopárom je podľa môjho názoru neporovnateľné. Pri rodine, kde sa dieťa vychováva babkou a matkou, dieťa samotné vie, že je to babka a matka a nie sú to dve matky, prípadne matka a otec. E, videli ste už rodinu, kde e, babku by dieťa volalo otec, len preto, že sa to dieťa stará a vychováva ho spolu s jeho matkou. Babka plní inú rolu v takomto vzťahu to je myslím, že celkom pekne napísané aj, aj zrozumiteľne, tak ďakujeme za tento názor. Ak budete mať, pán Chromik, veľkú snahu a chuť teda zareagovať na to, čo tu píšu poslucháči, tak môžete, len ja som chcel hlavne tie maily už dočítať, tak neviem, chcete, či môžem čítať ďalej? No a v zásade, čo sa týka toho strachu, by som povedal, že ja žiaden strach nemám, ale keby niekto chcel podporiť moju nomináciu na homofoba roka, ktorú vyhlásil pán Weissenbacher, tak kľudne môže a myslím si, že teda v zásade istým spôsobom sa, si budem túto cenu veľmi vážiť. A, o, nemám strach z homosexuálnosti. No, to chcem povedať, že ja som ani vás vlastne za tieto dve hodiny pomaly nepočul ani raz povedať, že máte strach z homosexuálov a že máte strach z nejakej Sodomy Gomory, ale počul som vás hovoriť o tom, že máte strach z toho, čo sa môže udiať deťom a aby som chcel možno aj poslucháča poprosiť už, keď je ironický, tak nech je, ale keď sa bavíme o deťoch, tak Adam, treba trošku z tej ironie ubrať, lebo garantujem že vám, že ani vy neviete momentálne, a ja to tiež neviem, v tejto chvíli a nevedia to jednoznačne ani veci povedať, to je to horšie, že v tejto chvíli nevieme povedať s absolútnou istotou, lebo neexistujú dlhodobé štatistiky, ktoré by vedeli jednoznačne potvrdiť, že či to deťom škodí alebo nie, tak možno práve preto treba trošku z tej irónie ubrať chcem poukázať na to, čo môže hroziť, to je ďalší mail, čo môže hroziť deťom po psychickej stránke. Sám som vychoval tri deti a teraz som profi rodič a mám na starosti dvoch chlapcov vo veku 7 a 10 rokov, prišli zo školy celé nešťastné, starší plakal, že deti sa im vysmievali, že ich ujo, akože ja, 55 ročný, je starý. Deti sa a, si nadávajú v škole do buzerantov, hoci nevedia presne význam. Teraz si predstavme, ako zapadnú do kolektívu detí, detí vo výchove homosexuálov. Veď to pre ne bude celoživotná trauma a neustále odsudzovanie a vyčlenovanie ich z kolektívu. Samozrejme, že oni za to nebudú môcť, ale spôsobí to naša legislatíva, ak bude taká prijatá. Dnes si deti nadávajú a kastujú sa za oveľa banálnejšie veci, za oblečenie, tučnotu, okuliare a nie je to ešte za takýto prípad. Ľutujem tie deti, ktorým by sa toto stalo. No však veď práve preto hovoria tí rôzni aktivisti, že však práve preto treba ľudí citlivé na túto tému, aby si ich deti už do buzerantov nenadávali, že to vlastne mhm. preto vie, že oni hovoria, že práve preto treba tie adopcie čím skôr a treba, lebo, lebo treba citli, citlivovať, lebo to, že si deti na, nadávajú, to je nie ich názor, ale to je názor ich rodičov, ktorí preberajú a toto čím skôr z rodičov vykoreníme, tým lepšie. No, to je názor skôr tej druhej strany. Asi ste chceli na to zareagovať tiež je to, je to, takto prvá vec je tá, že keď sa hovorí o tom, že nežijeme v ideálnom svete, tak myslím, že v tomto prípade to, to skutočne skôr platí naozaj na túto tému, že musíme, že tento argument sa dá pochopiť v tom časovom horizonte. Samozrejme, že ich cieľ je ten, že vlastne, že povedať, že že toto treba vykoreniť, hej, takéto akože... Ale ja si myslím, že to treba potom vykoreniť všetky veci, že budú vám nadávať, pretože ste tuční, chudí, okuliarnatý. To treba vykoreniť naraz samozrejme takéto veci. A, ale vieme o tom, že sa nám to nejako nedarí. To znamená, že asi ešte zo pár storočí to takto fungovať bude, že budeme hľadať dôvody, pre ktoré je ten druhý iný a bez hľadu na to, aký nájdeme, tak vlastne tie deti vedia byť veľmi kruté. Tam, tam je to o výchove podľa mňa k úcte, k tým deťom samým. A ak, ak, budú, ak, ak budú vychovávané v rodine k takej úcte, tak proste tam sa stratí podľa by som naraz všetky tieto veci. To znamená, stratí sa nadávanie, e, pretože ste kukujarnatí, že ste tuční, že máte, nemáte rodiča, že máte len jedného a tak ďalej. To všetko sa stratí naraz pri, tom, pri tej výchove k slušnosti. A, ale nemyslím si, že to, že to zabezpečí to, že mm. nikdy nepadne niečo také pri, od niekoho, kto proste slušný nie je. To je ťažké. Vidím, že mám poslucháč volá, teraz, ten, ja teraz už nestíham dvíhať telefón, prepáčte, ešte dočítam maily, ktoré tu mám uh, a dúfam, že Marek mi prepáči. Eh, nebudem čítať celý mail, len na jednu z tých otázok sme už odpovedali, druhú prečítam len. Uh, nezvažujete podanie trestného oznámenia za ohováranie a osočovanie, či už na vašu osobu priamo, alebo osočovanie samotnej organizácie Aliancie za rodinu? Uh, nie. Nie, nezvažujeme. Myslím si, že by to neviedlo k cieľu. Hmm. Uh, niektoré veci treba zniesť, uh, niektoré veci samozrejme sa budú riešiť uh, právne, ale niektoré veci treba zniesť. Je to, je, je to také volavé, <clears throat> no, ako, ale, ale trestné oznámenia nie sú podľa mňa také... Ja, ja, ja tento inštitút nevyužívam tak, aby povedal by som úplne otvorene, lebo mm. Neviem. Dobre, však ste odpovedali jednoznačne, že nie, takže v pohode. A teraz sa chcem dostať k tej pre mňa dôležitej veci, ktorú som teda aj v úvode spomenul. Vy ste na ňu už v úvode aj reagovali, ale chcel by som to týmto uzavrieť, lebo som to zadefinoval ako jednu z dôležitých tém dnešnej relácie. Hovoril som o, o prieskume agentúry Polis, ktorá sa diala pred referendum, tesne, a tam bolo veľké množstvo ľudí, ktorí malo názor, že jednoducho jednoznačne to heterosexuálne manželstvo je to najlepšie. Prišlo samotné referendum a výsledok bol diametrálne odlišný. A chcem sa spýtať, že, že teraz, keď sme dnes tak bilancovali, tak aké poznatky ste si vy z tohto všetkého zobrali? Lebo už ste spomínali, že mediálna moc obrovský silná, spojený mediálny front, politici plus mimovládne organizácie zatlačili na vás, Mali ste takéto tri skupiny spoločne spojené, ktorí mali dostatok financií, dostatok priestoru v médiách, dostatok politického krytia. Tak chcem sa vás takto záverom tejto relácie opýtať, čo si Anton Chromík z tohto celého do svojho osobného života zobral z organizácie tohto referenda, z toho, že ste jednoducho pochopili, ako to funguje, aký máte z tohto napokon um, ten os- osobný osoch, čo, čo vám toto všetko dalo? No, jedna z vecí je tá, že, že som rád, že som bol na správnej strane. a To vždy človeka teší. Druhá vec je tá, že myslím si, že ten výsledok bol, um, sa bude podobať aj čo sa týka toho prieskumu v, v oblasti názorov, ale znamená to tiež aj to, že tu existuje masa ľudí, ktorá pre ten názor je schopná stať v sobotu v mraze, prejsť sa do t- a povedať svoj a vyjadriť svoj názor priamo v hlasovaní. Tá masa má takú váhu, že je približne v takejto miere, v akej je. A znamená to tiež ale to, že dokážeme zorganizovať referendum, keď príde takéto ohrozenie a že keď príde ohrozenie, tak tá situácia bude diametrálne iná. To, lebo vtedy budú, povedal by som, padne ten argument, ktorý bol, že na čo, a začnú ľudia uvažovať a v zásade príde tých ľudí viacej, keď, bude, keď budú vedieť, že toto a toto je ohrozené. A znamená to, že sme schopní to zorganizovať a že sme to schopní zopakovať, keď to bude potrebné a že uh, sú tu dostatoční, povedal by som, ľudia s dostatočnou energiou, ktorí sú tu ochotní spraviť, keď to bude potrebné. Znamená to aj tiež to, že vieme, s kým môžeme rátať a s kým rátať nemôžeme. Znamená to to, že e, musí sa tu vystvoriť priestor pre ľudí, ktorí majú tento názor a ten priestor pre tých ľudí tu je, aj čo sa týka médií, čo sa týka, ale dajme tomu naozaj televízii. Znamená to tiež to, že budeme musieť naozaj tlačiť na to, aby, aby televízie, ktoré mávajú štátom udelované licencie, sa začali správať seriózne a naozaj vyvážene. A pokiaľ to nebudú robiť, tak budú naozaj čeliť tým právnym krokom, ktoré, ktoré budú musieť prísť Znamená to tiež to, že nesmú zneužívať toto svoje postavenie tak, ako ho zneužívajú. A že budeme musieť robiť niečo preto, aby sme, aby sme zabranili tomu ďalšiemu, povedal by som, chlapkaniu týchto vecí a takýchto vecí, ktoré proste sú do spoločnosti ďalej. Mm. A preto vlastne v podstate budeme organizovať a prvá vec splníme svoje slúby, čo sa týka gulaša. Budeme variť guláš Beňadové 21.6 v nedelu bude tam veľká oslava v zásade Dňa otcov, ktorý je 21.6. Chceme zaviesť túto tradíciu Dňa otcov na Slovensku. Ste ináč prvé médium, ktoré, ktorým, ktorým to takto otvorene hovorím. O, ďakujeme veľmi pekne. To znamená, že, že Deň otcov proste je niečo veľmi dôležité. Chceme proste ukázať to, že ten otec je veľmi dôležitý a nenáhraditeľný. Je to medzinárodný deň, ktorý sa v tento deň slávi a my chceme proste prísť k tomu, aby sme ho naozaj oslavili a poslavíme ho prvý rok v Beňadove s, s, skutočne aj s tým splnením toho slubu. 27.6. budeme mať akciu hrdy na rodinu, kde o 13.30 v Bratislave bude živá reťaz, ktorá pôjde od parlamentu až na Hviezdoslavové námestie, kde budeme ukazovať o tom, že rodina je pre nás centrom a v zásade, čo sa týka toho samotného samotného formátu, tak ten bude taký ako minulé roky s tým, že rodinu chceme dostať do centra, ale budeme mať špeciálnu tému, ktorá bude pre nás veľmi teraz dôležitá, a preto lebo v skutočnosti chceme, aby malá matka nebola diskriminovaná za to, že ostáva s deťmi a, a že si vybrala výchovu detí pred, pred mm. dajme tomu, prácou. A to bohužiaľ v tejto politike sa vyzerá tak, že, že sa to ide diať. A toto bude naša jedna z témy a navyše teda bude krásna akcia aj v tom, že bude e, tam vlastne v podstate v ten deň a budú aj korunovačné slávnosti, to znamená všetci, ktorí prídu do Bratislavy e, aj s deťmi, tak budú mať skvelý zážitok preto, lebo to na seba nadvezuje. Takže toto sú také naše dve veci, ktoré robíme a potom máme pracovné veci, ktoré musíme ďalej robiť. Proste je to, je to vec, ktorá, ktorá, ktorá musí byť v zásade jedine s tým, že budeme hovoriť o tých veciach. Pravda má silu, keď sa o nej hovorí. Mm. Tak ako môž, keď stopkrát sa opakuje, tak sa vyzerá ako pravda, ale tú pravdu tiež treba opakovať. A, takže to môžeme uzavrieť konštatovaním, že vo vašich aktivitách nepolavujete, budete v úvodzovkách bojovať ďalej, ale do toho boja idete ďaleko lepšie vyzbrojení, už skúsenostiami, ktoré vám dalo referendum. Ďakujem vám veľmi pekne pán Chromík, za účasť dnešnej relácii, za to, že ste si našli dve hodiny vášho času na naše rádio a aj za to, že ste sa podelili s týmito vašimi zážitkami, názormi s našimi poslucháčmi. Takže majte sa pekne do počutia. Ďakujem veľmi pekne poslucháčom rádia, ďakujem vám za priestor a ešte raz pozývam vás na 27.6. na Hrdý narodinu. Budeme sa tešiť v Bratislave 13.30. Ďakujem pekne za pozvanie. Samozrejme, poslucháči, môžete využiť túto možnosť takisto. Ďakujem pekne aj ja ešte raz. Majte sa pekne do počutia. Držte sa. Takže, vážení poslucháči, to bol pán Anton Chromík z Aliancie za rodinu. Na no čo dodať na záver? Hádam len toľko, že vám <laughs> pekný zvyšok večera prajem v tejto chvíli od mikrofónu ja. Takisto, skoro oni, aj keď o asi pol hodinku sa budeme počuť opäť z relácie opony. Majte sa pekne. Ešte pekný večer.